Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Vakaras. 9 vakaro pradedam naktigonę. Kviečiu štabą į posėdį ir šio vakaro tema 25 metai sąjūdžiui. Bet kalbėsim ne tiek apie sąjūdžio kūrimąsi, apie visokias peripetijas ir taip toliau, kas buvo susijęs su pačiu sąjūdžiu, kiek apie tai, ko mes norėjome ir ką šiandieną turime, kokį palikimą gavom, ką išsaugojom, ką praradom per šitos 25 metus, toliau kokias klaidas padarėm, kad ne viską išsaugojom, ką norėjom išsaugoti. Juk ne viskas buvo blogai, ką mes paveldėjom ir daug ką buvo galima saugot, bet mes kaip tai iš rankų išleidom. Ir e, dar toks viena iš temų šiandien. Kokios tendencijos šiandieną Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kokios perspektyvos, jeigu kokias klaidas darydami mes vėl gausim neigiamą rezultatą ateityje, va štai tokios maždaug temas dar norėčiau pabrėžti, jokių būdų mes šitoje laidoje nelyginsim, kada buvo geriau, ar prie rusų, ar prie Europos Sąjungos. Čia visiškai kita tema būtų. Dar sėkiai akcentuoju, ką mes paveldėjom 90 metais arba 88, kai sąjadis kūrėsi. Ir ką norėjom išsaugot, ir ką iš tikrųjų išsaugojom. O pradžiai, pradžiai, kad netitrūkti nuo tam tikrų Lietuvos problemų, mes pašnekėsim apie skalūnus. Ir nors tai atrodytų toli, toli nuo sąjūdžio jubiliejaus, bet aš norėčiau priminti vieną niuansą. Maždaug porą metų iki atsirandant sąjūdžio 88 metais, anuometinė valdžia Maskva užsimanė ieškoti naftos prie Nidos, prie mūsų pajūrio. Ir tada prasidėjo judėjimas stabdyti šitą procesą, nes mes bejojom, kad bus užteršta mūsų pakrantė. Tada rašytojas Vytautas Petkevičius buvo labai aktyvus šito judėjimo dalyvis. Ir, ir iš šito judėjimo taip pat po to kilo sąjūdis. Taigi štai šiandienas kalūnų reikalas. Jis yra kažkuo panašus. Nes mes vėl kovojam su mūsų galimų gamtos ne tik užtarš, užteršimų, bet apskritai sunaikinimų. Ir jeigu anuomet visą tai darė svetimi, tai dėja šį kartą tai daro savi. Ir štai su vienu iš tokių žmonių mes dabar šnekamės. Labas vakaras, ponas Paliukai. Labas vakaras. Ponas Raimondas Paliukas yra Seimo narys, jis priėmė, teisingiau jis pasiūlė garsiasias pataisas, kurios legalizavo uh, toksinių ir radioaktyvių medžiagų saugojimą mūsų gelmėse. Taip aš sakau, teisingai? Ne, ne visai taip. Patikslinkit. E, aš noriu pirmiausiai pasakyti, kad šitos pataisos buvo priimtas rekomendacijom, kurias e, e, pareiškė Lietuvos mokslo akademijos sudaryta komisija dėl skalūnų dujų žvalgybos. Nu, bet jūs buvot pateikėjęs Seime. Taip, kadangi kada buvo svarstama aplinkos apsaugos komitete, buvo priimta kita redakcija. Nu, tvarkoj, bet jūs buvot pateikėjas, jūs, jūs dabar lyg norėtumėt pasislėpti už kažkieno pečių. Jūs ne, esate tas pateikėjas. Noriu pasislėpti. Bet aš žiūrėkit, pradedam kalbą. Pasakyti, palaukit, aš noriu pasakyti, kad aš esu geologas ir aš truputį suprantu apie šitos dalykus. Tikiu, tikiu. Aš užtad jūsų ir klausiu, kadangi aš 17 kartų ne geologas. Taip. Bet aš norėčiau pradėti šiek tiek nuo kito galo. Jūs apskritai už skalūnų gavybą Lietuvoje, ar ne? Ne, aš esu apskritai už tai, kad mes žinotumėm, kas yra mūsų šalies galmėse. O už pačią Norint gavybą? Žinoti, reikia pirmučiausiai atlikti žvalgybą. Suprantama, suprantama. Bet jeigu, sakim, ras, jeigu ras tų dujų, jūs busit už gavybą? Aš jums noriu prieš tai pasakyti, kad prie to žemės gelmių įstatymo Seime taip pat buvo pataisytas ir Ne, tai... aplinkai įstatymas. Mesgi ne apie tai, tai šnekam. Aš... Norite man užbaigti mintį, prašau. Taip. Ir tas poveikio aplinkai įstatymas sako, kad prieš pradedant skalūnų dujų žinom, reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir prieš gavybą irgi tokį patį. Mes visą šitą reikia. žinom, bet aš klausiu jūsų žmogiškai. Jeigu rastų dujų, jūs busit už jų gavybą? Jeigu rastų pramoninius kiekius Taip. ir jeigu ta gavyba būtų organizuojama su visais aplinkosauginiais ar sanitarinės e, saugikliais, tai aš už. Taip, tada jūs turbūt kaip geologas žinot, kad tie grėžiniai tarnauja labai trumpai. Maždaug po metų jų našumas krenta. Pritarėt? Našumas krenta, bet toliau irgi yra eksploatuojami. Tai eksploatuojami, bet labai menkais kiekiais. Menkais kiekiais. Ir tam, kad palaikyti tam tikrą pramoninę gamybą, tų grėžinių reikia labai daug. Jūs tą turbūt irgi žinot. Taip, žinau, bet aš, Taip. aš grįžtu į pirminę pra, fazę. Reikia pirmačiausiai žinot, ar iš vis Lietuvoje yra skalūnės dujos, ar skalūninė nafta, ar iš vis nėra. Šitą mes prieš viską savaitę, Aš prieš savaitę buvau, nu jeigu jūs viską žinote, kodėl jūs klausėte. Aš ne. prieš savaitę aš buvau Lenkijoje. Ko aš nežinau. To aš jums pasakysiu. Aš prieš savaitę buvau su mokslo akademijos keturiais akademikais Lenkijoje Mes lankėmės skalūninių dujų žvalgomajam grėžinį, e, pamatėm, kokie ten yra aplinkosauginiai reikalavimai, kokie yra sanitariniai reikalavimai. Lenkų geologai ir grėžėjai papasakojo, kad Lenkijoje išgręžta 240 žvalgomųjų skalūninių dujų grėžinių įvairiose Lenkijos vietose ir per tos 240 grėžinių nevyko nieko baisaus. Taip, bet jūs nematėt gavybos, jūs Lenkijoje matėt tik žvalgybą. Žvalgy, žvalgyba nuo gavybos skiriasi esmingai. Tai klausykite, jeigu bus išgręžti žvalgomieji grėžiniai ir jie negaus reikiamų rezultatų, tai mes po penkių metų iš vis tą problemą pamiršim ir jokios gavybos nebus. Taip, bet, bet juk... turime žinoti, ką mes turime. Problema tai kyla kur? Lietuva ne vienintelė, žvalgo ir Anglijoje, žvalgo ir Vokietijoje. Taip ir Švedijoje, Vengrijoje žvalgė nerado, klausimas užsidarė, pradėjo žvalgyti Rumunijoje, Prancūzijoje žvalgyba uždrausta, gal Na, ponas dėl to, Raimondai, daug ponas Raimondai, elektrinių. Prašau, mes suaugę žmonės ir puikiai suprantam, kad jeigu pradės žvalgyti kažkas, ypatingai Ševronas, tai jis po to ir išgaus. Taip, kad nereikia mūsų laikyti vaikais, kad mes nesuprantam, kad čia yra kompleksinis dalykas. Ir niekas Aha. neinvestuos pinigų, net neužsitikrinęs po to ir gavybos. O gavyba, na, žinot, nors aš ir ne geologas – Bet čia nereikia būti ypatingų specialistų, kad suprast, jeigu tai reikalingi yra šimtai, o gal net tūkstančiai grėžinių Lietuvoje ir prie kiekvieno jų reikalingi privažiavimo keliai, o po to kažkur reikia saugot vandenį šitą. Bet kodėl jūs neklausite manęs? Pirma, reikia žinoti, ar iš vis jos yra, gal jų ir nėra. Taip, o čia taip. už 80 milijonų lytų bus išgrėžti šeši grėžiniai. Nu, vėl jūs, jūs vėl, mes sukamės kaip voverės rate. Problema yra ta, kad niekas netiki šituo tie, kurie žvalgys, tie ir gavybą užsiminės. Bet žiūrėkit. Bet bus prieš tai atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Jeigu savivaldybė ir bendruomenė Gerai. nepasirašys ant to vertinimo, nieks negalės atlikti. Nu, Ponas tai, Paliukai, bet grįžtam dabar prie jūsų. Netikite Lietuvos įstatymais, netikite. Netikim, kadangi įstatymai pažeidinėjami visus 25 metus, kuriuos aš nuo sąjūdžio pragyvenau. Nu tai reikia dabar pradėti sakančius Bet, 20 žiūrėkit, ponas Paliukai, įstatymus vykdyti. Kodėl būtinai tokia pataisa reikalinga? Saugoti radioaktyves ir toksinės medžiagas Lietuvoje. Kodėl staiga jums prireikė tokios pataisos? Ten visai ne tai, kad saugoti. Ten eina kalba, kad jeigu bus atliekamas hidraulinis ardymas, tai reiškiasi, kad pusę, pusę vandens to, reiškiasi, su cheminiu pusę procentų medžiagų turi grįžti atgal į paviršių. Tai čia nei čia cheminės, nei čia radioaktyvinės medžiagos, nei ką. O tarp kitko, Lenkijoje, kiek atliko hidraulinio ardymo, jokio radioaktyvumo padidėjimo nu, nėra. Žinot, ką jums ten Lenkijai parodė, aš nežinau, gali parodyti, ką tik jūs norite, jeigu norima tam tikro efekto. Aš jūs galėčiau nuvežti į Ukrainą, jums parodytų visiškai kitus vaizdus. Jūs ten buvote? Taip, aš mačiau video medžiagą iš tenais. Video medžiaga, bet jūs vietoj buvote? Ne, vietoj video nebuvo. Medžiagų visokių buvo. Be abejo, be abejo. Medžiaga deganti vandenį. Žinote, kodėl tas vanduo dega? Aš žinau visokias versijas. Jis dega dėl įvairių priežasčių. Bet žiūrėkit. Tai dėl to, kad ten yra akmens anglės kloda ir ten eina metalą. Tai yra jūsų versija, bet yra ir kitos versijos. Ir aš manau, kad yra. jums, jums pasakys dabar kitą versiją geologas taip pat Gediminas Motuza. Mes jį pajungsim į pokalbį, jums leidus. Taip, klausau. Labas vakaras, ponas Motuza. Labas vakaras. Jūs turbūt girdėjot, ką mums sako ponas Seimo narys. Kaip jūs galėtumėte argumentuoti? Nu, aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad tai yra turbūt pavojingiausias aplinka įstatymas, koksai galbūt buvo priimtas Lietuvoje. Nes jeigu taip surasti visus tris papaliuko pasiūlytus pataisimus e, į vieną, tai leidžiama palikti žemės gelmių artimėse bet kokias toksiškas medžiagas susidariusias hidraulinio ardymo metu, be vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos išduoto leidimo. Kitaip sakant, jeigu išplės trupučiuką, tai įstatymas leidžia palikti žermės germėse bet kokias toksiškas atlikas, bet kokio toksiškumo ir bet kokį jų kiekį, net ir supumpuoti tas, kurios liko paviršyje. Taip. Iškeltas. Paklausom, galima, ką, ką ponas Seimo narys galėtų atsakyti jums. Galim atsakyti. Prašau. E, pirmiausiai, gerbiamas e, mano kolega, akademikas klaidina visuomenę, nes iš vis iš paviršiaus atgal supumpuoti į žemės gelmes – negalima jokių medžiagų kadangi tai draudžia ir europos sąjungos direktyvos ir lietuvos įstatymai atgal supumpuoti kurios ir išėjo į paviršių ir jas ten laidoti o čia eina kalba apie tas medžiagas kurios bus naudojamos atliekant hidraulinį ardymą ir natūraliai apie pusė jų lieka suprantate o šitas kur ponas Motuza pasiūlė, kad nedaugiau kaip 500 kubinių metrų. Tai reikia iš karto geriau pasiūlyti, kad mes Lietuvoje kategoriškai uždraužėme naudoti hidraulinio ardymo metodą ir tada nereikėtų iš visų statymų. Man atrodo, tai būtų geriausias sprendimas, bet paklausau Motuzos. Motuzos, ką atsakytų jūsų šitos argumentus? Pons Motuza, klausom jūsų. Matote, kas čia yra dabar. Šitas įstatymas pirmiausia neskatina kurti ekologiškesnių gavybos technologijų. Nes jeigu tai būtų draudžiama laidoti toksinės medžiagas Lietuvos gelmėse, tai tai paskatintų išgavėją ieškoti kitų technologinių sprendimų ir apsėti su medžiagom, kurios nėra ekologiškai pavojingos. O dabar yra leista jam naudoti bet kokią toksiškumo medžiagą iš principo, kitaip sakant, jisai gali naudoti technologijas, kurios jam labiausiai apsimoka. O iki, šio, žiūrėkit, iki, efektą. iki šiol Lietuvoje nebuvo galima tokių medžiagų saugoti? Galima atsakyti. Prašau. Nebuvo. Jūs, jūs kalbate apie saugojimą, aš kalbu apie medžiagos, kurios lieka technologinio proceso metu. Niekas iš paviršiaus negali jų. Tai tas kuo tai dėl saugojimo. O kuo čia skiriasi? O kuo čia skiriasi, jeigu jūs paliekat žemę? Nu, tai... Aš, aš saugojimas. Dabar aš žodis pavardau. Ar galima vieną, vieną sakinį, galima pasakyti. Prašau, prašau, kur, nes paskui klausytojas nesupras. Po vieną šnekam, paliukas šneka dabar. Vienu žodžiu, aš, galima aš pasakysiu. Taip visos tos medžiagos kurios bus naudojamos hidrauliniam ardyme pagal ES direktyvas ir pagal Lietuvos įstatymus, jos turės būti deklaruotos. Lygiai taip pat vyksta ir Lenkijoje, aš domėjausi. Ir reiškia, tas medžiagas turi sąrašus pat, patik, patvirtinti Lenkijos aplinkos apsaugos viceministras. Kažkas panašaus turės būti vyriausybės nutarimą būsimą ir Lietuvoje. Negalės susigalvoti tas, kas darys hidraulinį nu, nardymą, belė kokias medžiagas. Jūs jau pasakėte daugiau sakinių, duokim ponui Motuzai atsakyti. Nu, pirmiausia, koks skirtumas, ar deklaruotos tos medžiagos, ar nedeklaruotos, jos nėra draudžiamas, bet kokio toksiškumo medžiagos be jokio apribojimų leidžia man palikti ir, ir laidoti, kitaip sakant, žemės gelmėse. Tai kam ta kontrolė, kam tas e, deklaravimas, jis nieko neduoda, įstatymas nedraudžia bet kokių medžiagų naudoti šitoje vietoje ir bet kokių medžiagų laidoti. Gerbiamas Gediminai, kodėl jūs klaidinat žmonės su terminu laidoti? Tai nu, palikti, tai yra, kad tai lieka technologinio proceso metu, o laidoti tai specialiai supumpuoti. Jūs bet, tų dalykus maišote ir gazdinate žmonės bet, ir poną Paulauską. Palaukit, bet kogi skiriasi? Ar jūs gavybos metu palikot ar atvežėt specialiai? Esmė tai ta pati vis tiek guli tos medžiagos gelmėse. Aš nelabai suprantu skirtumą. Pasakysiu, gerbiamas Rolandai, su manim kartu važiavo irgi akademikai irgi geologai ir jų nuomonė kažkodėl tai skiriasi nuo mano kolegos Motuzo nuomonės. Tai apie ką ir šneka? Nesu Aš norėčiau papildyti, šiek tiek įsiterpti. Aš šiandien kalbėjau su vienu iš tų akademikų, kurie važiavo su paliuku. Ir vienu iš geriausių hidrogeologijos specialistų, tai jisai pašiurpęs nuo šitokio įstatymo prieimimo ir pasipiktinęs, kad yra manipuliuojama jo vardu. Na, nu va, matot. Tai kas čia jūs kalbat apie poną Jotkazį? Taip, aš kalbu apie profesorių Vytautą Jotkazį. Taip, nu taigi mes kartu važiavom, jisai ne vieno Žiūrėkit, žodžio. žiūrėkit, jau mes dabar pasimetėm. Tai mes jūs dabar išjungiam iš eterio. Klausytojai Gerai, išgirdo, kad, tai yra ačiū, du specialistai. Kad ačiū, kad davėt išreikšti prašau, nuomonę. Prašau, mes skambysim kitiem dar. Dėkui, dėkui abiem. Prašau. Dėkui. Na va, žiūrėkit. Mes išgirdom dviejų geologų, nuomonės, jos yra visiškai skirtingos ir ką daryti dabar paprastam Lietuvos piliečiui. Ir aš galvoju, kad paprastam Lietuvos piliečiui, kuris 17 kartų ne geologas, reikia remtis paprasčiausiai sveika nuovoka. O sveika nuovoka šiek tiek pasidomėjus ką rodo, kad skalūnų dujų išgavimo būdas yra labai brangus, jis reikalauja didžiulių teritorijų, nes reikalauja labai daug grėžinių, vadinasi, jos bus brangios, tos dujos, ir pigiau mes negavę dujų, rizikuojam ne tik paviršių užteršti, bet ir užteršti visus vandenys, kurie ten vienam ar kitam gylis lūkso. Bet pasiremsim dar vieno specialisto nuomonę. Tai yra Vytautas Švanys, naftos gavybos inžinierius, 25 metai darbo. Labą vakarą, pons Vytautai. Labą vakarą. Jūs girdėjote diskusiją? Girdėjau, taip. Ir ką mums daryti dabar žmonėms, kurie ne geologai? Kurio nu, klausyt? ką daryt reikia visų pirma turbūt mes neišeisim niekad iš padėties jeigu nevadinsim daiktų tikrais vardais tai pavadinkit juos tikrais vardais Tikr, tikrais vardais aš vis tik pritariu e, akademikui Gedivinui Motuzai ir vat e, tokiam vat įstatymui galėjo ryštis kaip yra e, žemaičių kreipimas, į kurį pasirašė 275 bendruomenės galėjo ryštis tik tai tautos priešai, tėvinės išdavikai, kurie tenkina užsienio kompanijų interesus ir kurie pasirengia tam sunaikinti ketvirtį Lietuvos, tai yra visa žemaitėja ir visa geriama jos vandenį. O ar jie nesupranta va to, ką jūs šnekat? Nu, pon, ponas aš, Paliukas bando... Aš, aš vat, pono Paliuką e, girdžiu, vat, e, e kai ką aš galiu paaiškinti. Jis e, turbūt e, bandydamas padaręs judo darbą, bandydamas pasiteisint meluoja, e, skleidžia demagogiją savo ir kitiems, turbūt save reikia irgi apgauti. Supratau. Bet e, judas Judas sąžinės turėjo, jis pasikorė, aš, mhm. aš po to įstatymo ne, <laughs> negirdėjau, kad kas kadaruotų ant kilpai. O, jūs čia labai baisus dalykus. Įstatymas yra tikrai baisus. Supra... Ir jūs... Visos nesakingas ir, ir, ir, ir labai pavojingas. Nežinau, istorijoje ar, ar, ar, ar buvo tokio masto padaryta sera ir tokio masto e, pavojus iškėlės buvo Lietuvai. Aš tik noriu priminti klausytojams, kad čia šiuo metu kalba Vytautas Švanys, naftos gavybos inžinierius, 25 metai darbo stažo. Tai dėkui Jums, ponas Vytautai, mes šiandieną turim... Galiu aš, galiu aš pakomentuot, paliuko truputį. Vat, Gerai, pakomentuokit trys, tada. Trys tokie punktai. Taip. Komentuokit. E, taip. E, jis minėjo, kad Lenkijoje išgręžta 200 žvalgybinių grėžinių. Nu, kiek aš žinau, neseniai atrašė ir, ir e, ne vienas šaltinis, kad Lenkijoje išgręžti 24 žvalgybiniai grėžiniai. Jeigu skaičiuot visus grėžinius, kurie kirto E, šitas kalūnus, tai ir Lietuvoje yra išgrėžta 200 e, žvalgybiniai grėžiniai. Tai mes, baig, e, kaip galima sakyti, kad žvalgyba yra baigta. Toliau atseit įstatymas leidžia neribotą supumpavimą milijonus, milijonus, aš kalbu, milijonus tonų toksinių medžiagų į, į sluoksnius į suardytus sluoksnius iš kurių e, anksčiau ar vėliau e, tie to, toksinės medžiagos pateks į geriamą vandenį. Ir vienas reguliatorius yra PAV e, poveikio aplinkai vertinimas. Kas susidūrė su poveikio aplinkai vertinimu, gali pasakyti, ten yra visiškai joks nesaugiklis. Poveikio aplinkai vertinimą užsako E, tos pačios kompanijos naftos ir jos užsakys tik tom kompanijom, kurios, e, kurios e, pa, pa, pa, parašys išvadą, kad poveikio, reikšmingo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai nėra. Oi, kiek jau mes matėm tokių įstatymų apėjimų per šitos 20 metų, tai šitą puikiai suprantam. Aš, aš dar šiandieną girdėjau per, per radiją, kad yra stumiamas Seime Seime naujas įstatymas, kuris iš viso uždraus savivaldybėm kištis į, į investicinius projektus tai vat savivaldybės ir bendruomenės bus iš, iš viso išmestos iš, iš šitų svarstymų. Supratau. Gerai, dėkui. Nu, dėkui. Nu, ačiū. Dėkui. Mes dabar kalbinam Liną Balsį, Seimo narys, aktyvus kovotojas su Ševronu. Labą vakarą, Linai. Labą vakarą. Ar girdėjai mūsų diskusiją? Ne, dėja dabar negirdėjau, nes girdėjau, ne, negirdėjau Vytauto bekalbančio, dėja čia kažkaip... Aha, nes čia susidūrė Raimondo Paliuko ir Vytauto Motuzos nuomonės, nors abu geologai, bet visiškai priešingai vertina tai, kas vyksta dabar su skalūnais. Bet žiūrėk, pats iš vidaus, pats iš vidaus, kodėl staiga prisireikė tos pataisos? tai iš tikrųjų galiu pasakyti vieną labai paprastą dalyką čia nėra aš įsivaizduoju apie ką buvo diskusija tarp kolegos paliuko ir tarp motuzos profesoriaus jeigu čia buvo profesorius taip, taip, profesorius, taip. tai tai aš suprantu apie ką čia buvo diskusija nes visos tos temos ir visi tie argumentai jau jie buvo išdiskutuoti, na, sakyk, nežinau, penketą, šešetą, dešimtį kartų aplinkos apsaugos komitete ir e, nieko naujo čia nebuvo pasakyta ir iš tikrųjų tai, kad aplinkos apsaugos komitetas yra prieėmęs tokius sprendimus ir balsavęs dėl visų šitų argumentų, kuriuos išsakė ir kolega Poliukas, ir jiems buvo nepritarta aplinkos apsaugos komitete, na tai kalba, kalba patys už, už save faktai. O tai, kad paskui vis tiek, nežiūrint to, kad komitete buvo svarstyta, nežiūrint to, kad per svarstymą stadiją Seime Seimas ganėtinai vieningai pritarė aplinkos apsaugos komiteto pasiūlytam variantui, kuris sudėjęs buvo labai daug stiprių saugiklių. Staiga po svarstymo praėjus valandai ar daugiau atsiranda iš anksto paruošti įregistruotos pataisos, kurios absoliučiai žodis žodin paneigia tai, kas buvo priimta aplinkos apsaugos komitete tai tai reiškia kad na tos pataisos kurios atsirado jau priėmimo stadijoje tai yra paskutiniam paskutinėje stadijoje kai priimamas įstatymas jos neatsirado iš kažkokios tai na argumentacijos kad atsirado naujų minčių naujų iš faktų naujų paruošta. argumentų iš anksto buvo paruošta ir, ir kas tie ruošėjai paties manymu ir tie Ir tie ruošėjai, man manimu, yra absoliučiai Ševrono teisininkai, nes tuos argumentus kuriuos kaip minėjau mes svarstėm aplinkos apsaugos komitete ne vieną mhm. kartą per kiekvieną posėdį per kiekvieną svarstymą į kiekvieną punktą tų punktų ten dešimtys buvo ateidavo ševrono teisininkų argumentacija su prieštaravimais kad tik mes to nepriimtume mes aišku visus ševrono argumentus atmesdavom balsavimo e, dauguma balsų aplinkos komitete bet paskui po svarstymo prieš priėmimą seime nežiūrint aplinkos apsaugos komiteto siūlymų ir sprendimų atsirado šitos pataisos ir jos buvo prastumtos taip kad čia yra visiškai akivaizdi reiškia e, tai ką šalies prezidentė buvo sakius kad ševronui reikia dirbti su visuomene tai aš manau kad ševronas su visuomene padirbėjo ir tarp tos <laughs> visuomenės yra ir seimo narių supratau dėkui dėkui Jungiam kitą Seimo narį, Algimantas Salamakinas. Labą vakarą. Labas vakaras. Na tai, ponas Algimantai, jūs čia buvusioje laidoje sakėt, kad viskas gerai, saugikliai įdėti, o dabar ką pasakysit? <laughs> na, porą skilučių pramušė e, vaizdžiai šnekant, bet visumoje visko, visos sistemos nesugriovė. Sakot, nesugriovė? Ja ne įstatymas e, pa, pakeitimai e, net 12 straipsnio, plus e, poveikio aplinkai atskiras įstatymas. Aišku, gaila, kad truputį turime porą tokių negatyvių skilučių, aš taip manyčiau, bet sistema lygo. Tai skilutės grežė ševronas, jeigu tikėti linų balsiu. Nežinau, čia reikėtų paklausti tas, kas teikia. Supratau. Žiūrėkit, bet yra toks įdomus, įdomus dalykas atsitiko balsuojant dėl tų pataisų. Už jas balsavo konservatoriai plus darbo partija, o jūs nebalsavo daugumoje. Tai kaip ir kita ne, koalicija ir, klostosi. Ir plus liberalai. Ir plus liberalai, taip. Nu, liberalai visada už viską, kas blogai Lietuvoje. Jo, jų susidarė ir 70 balsų, nors dalyvavo Seimo nariai, ačiū Dievui, labai gausiai, bet kadangi trys frakcijos susivienė. Bet kaip jūs pakomentuotų tą konservatorių ir darbo partijos alijansą naują? Aš mačiau dar iki statymo pateikimo, kol man reikėjo į tribūną, mačiau, kad vyksta dėrybos, Andrius Kubilius kalbėjo su Daugščiu, su kitais ir, ir, ir supratau, kad tos dvi skilutės bus pramuštos. E, tai, nu, ką padarysi? A, aš galvoju taip, Rolandai, jeigu tai, sakysime, žmonės iš įsitikinimų, kad čia tikrai reikia ševronai ateiti, darė, nu, tai nieko, bet jeigu už tam tikrų kitų paskatų vedami, tai yra jau blogai blogai. Supratau. Gerai, dėkui. Dėkui. Ačiū iki. Na ir pabaigai. Turim Jonas Nairanauskas, Žygaičių bendruomenės pirmininkas. Labas vakaras, ponas Jonai. Gerą, gerą vakarą. Jūs girdėjot visą mūsų trumpą pokalbį? Deja, turiu atsiprašyti, neseniai tik tai iššoko į trobą, čia turiu sugaišinimai. Na, čia geologai susiginčino, vieni taip vertina tas pataisas, kiti kitaip vertina tas pataisas. Jūs turbūt visą tą ir taip žinot. Tiesiog, kokios jūsų prognozės, kaip jūs ruošiatės veikti toliau? Taip, tai mes ir stengsimės, vat, e, gaila, kad negalėjau pasiklausyti visų, bet norime trečiadienį susitikti ir su gerbiamą Algymantą ir su kitais e, komiteto nariais, apsitarti detaliau, taip e, sužinoti, ko dar nežinome ir tada aišku planuosim savo tolimesnius veiksmus nes dabar dorai viską neišsiaiškinus šokti ant karštų į dilgėlę būtų ne, neprotinga. Bet visumoje situacija, aišku, jinai yra nedžiuginanti. Bet jūsų pasiryžimas sakykime, neįsileisti Ševroną į žemės Lietuvos, išlieka toks pat. pasirežimas jisai išlieka ir čia ne vien tik tai Ševronas, ateina ir kitos grėsmės, jos ir yra tos grėsmės, Ir šiandien labai skaudu yra šnekėti per sąjūdžio tokią jubiliejinę datą, kada iš tikrųjų didžiausias nusivylimas yra būtent valdžia. Tai yra žmonėmis, kurie išdavė sąjūdžio idėjas. Ir šiandien buvo pikta klausyti Seimo pirmininko, kuris ten sveikino ir didirambas e, sakė, kad čia tas idėjas išlaikytas taip toliau. Tuo tarpu jisai su savo partija, būtent ir su kitais, ir nulėmė to peliuko pataisą. Ir jis dar labai gražiai kalbėjo apie vienybę, kurios jam trūksta. Aš jau... Taip, taip, aš tiesiog... nu, jie, jie pademonstravo, pademonstravo su savo idėjiniais priešais su konservatoriais e, labai puikiai vienybėje čia pademonstravo. Bet aš jam šaukiau iš savo vietos, sakau, pirmininkė, kaip aš galiu būti vieninga su tais, vieni nori žemę parduoti užsieniečiams, kiti nenori. Tai kaip mes galim būti vieningi, tie, kur nenori, su tais, kur nori? Tai Vien... jie dabar akivaizdžiai pademonstravo, kad viena mintys e, ir, e, ir, ir šitą a, kitas ant liežuvių yra, ir visur kit, visai kitokie darbai yra. Vienu žodžiu. Čia yra. Žiūrėkit, pans, pansionai, aš tik... Iš tikrųjų, sąjūdžio jubilėjaus progą reikia šnekėti ir jau apie Šnekėsim. konkrečius veiksmus. Kaip Šnek... iš tikrųjų tas idėjas reikia jau pradėti įgyvendinti iš naujo. Žiūrėkit, aš jums priminsiu vieną dalyką. Prieš tą sąjūdį, pirmąjį, 88 metų... Atsiminu gerai viską. Ne, ne, bet pamenat, buvo kova dėl mūsų neringos, kur Taip. bandė nafta užteršt pakrantę, pamenat? Pamenu gerai. Ir nuo to paskui atsirado sąjūdis ir nuo, ir nuo to. Ir mes tada tą mūšį laimėjom. Tai gal laimėsim ir šį, su ta viltim ir, ir baigiam pokalbį šiandien apie skalūnus. Dėkui Jums. Taip, taip e, viltis, jinai, kaip sako, miršta paskutinė, Oi. bet mes jos ypač žemaičiai prarasti tikrai ne, neketinam ir, kaip sakė mano viena bičiulė, kovosim iki paskutinio kraujo lašo. Gerai, dėkui Jums. Ačiū. nebeužguita ir blaškoma it rudenio lapos. Į naują vieškelį, į naują būtį, kur niekad šiaurus vėjai neužpūs. Šaukiu lietuvį, burtis prie lietuvio. gyvaus širdies, kad tamsiame vidurnaktinė žuvę pakiltų rytmečiui gyventi ir šydėti iš sutemų, iš prieblandų išeikit, užtekit naują ugnį širdise. šaukiu balsu, tėvų, dievų ramovės ir jūsų krikšto atgaila šviesa. Stovėkit amžiais čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš tautą žemės pėdo į gyvą ir vidurėlio rytmečio maldon. Ir žydinčią, kaip žydinčių alyjų, panemunių sodybose žiedai. Šaukų iš amžių ateities nevertas kas dabarties nedrįso tautai nešt. Kas posūnių žaizdas širdį atvertas, išdegino liepsna veidmainišką ugnies. Iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždekit naują širdį savo. Vergams palikit vergo naktį laiką, šaukiu aš jūsų protėvių dvasę. Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės ir jūsų krikšto apgaila šviesa stovėkit amžiai čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Iš sutemų, iš priebandų išeiti, uždegit naują ugnį širdise. drauge, šaukiu aš jūsų protėvių dvasę. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasę. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Kągi, dabar jau tęsiam tikrąją naktigonę, tikroji šio vakaro tema. Tai yra sąjūdžio jubiliejus, tai yra skaičiavimas, ko norėjom, ką gavom, kokias klaidas darėm ir kaip ateitis šviečiasi iš jau šios dienos perspektyvų. Ir štai aš pradėčiau nuo tokio vieno klausytojo pastebėjimo. Jis rašo komentarai, ponas Jeronimas rašo. Ar Lietuva galėjo išvengti rietenų dėl valdžios, iš turio menį jau sąjūdžio laikus? Ponas Jeronimai, atsakau, niekas ir niekada rietenų dėl valdžios išvengti negalėjo, negali ir negalės. Ten, kur iškyla valdžios klausimas, visada vienai par kitaip didesnės ar mažesnės vyksta rietenos. Čia yra kaip tik tas, kai mes norim to, ko būti iš principo negali. Taip, Taip atsakau jūsų klausimą, bet jis dar kitus klausimus užduoda. Ir štai, ar pjautinės tarp Kauno ir Vilniaus nebuvo Kremliaus lygačiovo sparno sumanimas, klausė ponas Jeronimas. Na, žinot, jūsų ir fantazija, aš sakyčiau. Aš net ir sugalvojęs nebūčiau tokio varianto, kaip pats tų procesų dalyvis. O štai, kad kokios buvo Kauno ir Vilniaus pozicijų, kokie skirtumai buvo, aš šiek tiek vėliau jums pabandysiu paaiškinti, nes tai nebuvo pjautinės dėl valdžios, tai buvo pjautinės dėl idėjų, dėl sprendimų būdų. Bet čia šiek tiek vėliau. Dabar, kalbant apie sąjūdžio pradžią, kyla klausimas, ar mes veikiame patys, ar vis tik ir per mus kažkas veikia siekdamas savo rezultatų, kurie ne visada man buvo suprantami – kurie kartais galėjo sutapti su mūsų siekiais, kartais galėjo nesutapti. Ir šitą klausimą šiandieną, praėjus 20-30 metų nuo solidarumo pradžios Lenkijoje, kelia Lenkai, kelia daugelis kitų postkomunistinių valstybių, kelia pati Rusija tos klausimus, keliame mes ir aš bijau, kad atsakymų vienareikšmių niekada neturėsime. Bet noriu atkreipti tiesiog dėmesį į keletą faktų, kuriuose jau galima svarstyti, kaip čia tas viskas vyko. Ar mes veikiam patys, ar vis tik per mus veikia. Neužmirškim patį svarbiausią dalyką. Prieš 30 metų buvo dvi pasaulinės galybės, du geopolitiniai dariniai, tai yra Tarybų sąjunga vienoj pusėj ir Jungtinės valstijos ir vakarų pasaulis kitoj pusėj. Tai buvo visiškai skirtingi gyvenimo būdai, Pirmiausia, tai buvo nuosavybės formos kitos. Tarybų sąjungoje buvo, nebuvo privačios nuosavybės. Ir čia buvo nuolatinis ir nuolatinis idėjų karas. Ir šitos dvi sistemos visada viena kitą veikia ir visada viena kitą bandė vienaip ar kitaip nugalėti. Ir įsivaizduoti, kad mes šitoj kovoj šokom, kaip visiškai nepriklausomi Lietuvoje, man labai sudėtinga šito patikėti kada pradedi svarstyti, kaip čia mes veikiam, kas per mus veikia, oh, versijų prasideda galybės ir galų nerasi, aš jų šiandien ir nevardinsiu, aš tiesiog duodu lauką, kuriame svarstymas vyksta. Toliau reikia atsiminti, kad e, sąjūdžio pradžioj ir dar anksčiau solidarumo laikais Lenkijoje vakarai buvo gilioj ekonominiai kriziai, gilioj ekonominiai kriziai. Dabar prisiminkim Lenkų solidarumą. Prisiminkim Joną Paulių, kada po daugelio šimtmečių išrinktas pirmas popiežius ne, ne italas. Ir juo yra išrenkamas Lenkas, kaip tik tada, kai atsiranda solidarumas Lenkijoje. Jūs galit galvot, kad tai yra atsitiktinumas. Gal taip ir buvo. Bet galima galvot, kad tai ir nebuvo atsitiktinumas. Tuo labiau, kad yra net pačių, sakykime, amerikiečių filmai pastatyti, aš juos esu matęs per History Channel – kurie gana atvirai aiškina, kaip jie su tuo pačiu Jonu Paulium veikė, kokius tikslus kėlė. Toliau. Yra žinomas Lenkų didvyris Lechas Valensa. Tai štai ką aš jums noriu pasakyti. E, Lenkijoje vyksta diskusija jau, jau keletą metų, kas buvo Lechas Valensa. Ir lygiai tą patį klausimą kelia. Ar, ar, ar solidarumas tai buvo pačių Lenkų vat, iš vidaus kilęs judėjimas? ar jis vis tik buvo ir iš vidaus kilęs, ir įtakojamas. Ir įtakojamas netgi neaišku iki galo kieno, nes aš tai sakau, prieš, nu, prieš keletą metų du Lenkų istorikai, jauni istorikai, ilgai rausėsi archyvose Lenkų ir parašė knygą, kurios, kurioje įrodinėja, kad Lecho Valensos lapivardis buvo Lekas. Na ir ką man dabar su to faktu daryti? ir Lenkai valandų valandas televizijos laidose metų metais ginčinasi, ar tie istorikai čia teisingai iš, iš, iškrapštė, ar neteisingai. Kiti sako, gal mes nekniskim šitų dalykų, nes taip galim sugriauti visas savo iliuzijas. Čia tokie išmintingesni žmonės Lenkijoje sako tokius dalykus. Taigi štai, į šitą negalima užmerkti akių, kalbėdami ir apie savo atsiradimą. Toliau, per šitos 20 metų mes matėme Serbijoje įvykius, mes matėme Ukrainoje, Gruzijoje, Tunise, dabar, o šiomis dienomis Turkijoje kažkas panašaus, tos vadinamos oranžinės revoliucijos. Na, kai dabar atsisukė atgal, tai, nu, yra panašumo, sakykime, ir mūsų judėjime į tą oranžinę revoliuciją, ir solidarumo judėjime, ir kitose judėjimuose. Aš dar sėkiu akcentuoju, aš nesakau nei nieko konkretaus. Aš tik bandau aiškintis. Aš dristu aiškintis. Ir šiandieną mes minėdami šitą 25-metį sąjūdžio, aš noriu, kad mūsų mintis lietusi laisvai, be baimės, nebijant pasakyti kartais skaudžių dalykų, užgauti iliuzijas ir svajas žmonių. Deja, jeigu kalbėti tik lakuojant – realybę, kaip šiandieną kalbėjo, kaip kas Seime, minint šitą datą. Na, tai tada geriau visiškai nekalbėti. Turim skambutį. Labą vakarą. Labas vakaras. Kaip jūsų vardas, iš kur skambinat? Esu Edgaras ir skambinu ne iš Lietuvos, o iš Anglijos. O, tai tada kalbėkit greit ir iš esmės, nes brangiai kalbu, kainuos. Taip, tai, tai nebeda, čia svarbus reikalas. Iš tiesų, tai man paskambinti būtų labiau pravertę praeitą laidą, kadangi tie dalykai, ką noriu pasakyti, labiau sėtasi su praeitas e, jūsų temos, na, jūsų laidos tema. Taip. Bet, man, bet manau, kad dalinai sėjęs ir su šitą. Tai čia klausimas būtų pirmas beveik netgi jums asmeniškai, kaip laidos vedėjai. Ar jūs daugiau taikote į problemų sprendimą šios dienos Lietuvai, ar problemų sprendimą metų, dešimčių metų bėgį, ar galbūt į problemų sprendimą dešimčių, šimtų ar tūkstančių metų. Oi, nu ne, ką jūs, žmonės tiek negyvena. Aš jums atsakysiu labai paprastai. Pirmiausia, laidų tikslas turėtų būti bendro supratimo formavimasis. O žmonės klauso, skambina, patys kalba ir mes turėtume formuoti tą, kaip aš sakau, bendrą prasmių lauką. Dalykus, kuriuos mes suprantam vienodai. O tai šitie dalykai reikalingi ir šiandien, buvo reikalingi ir vakar, ir bus reikalingi rytoj be jokios abejonės. Nes be bendro prasmių lauko žmonės nieko bendrai nuveikti negali. Ar suprantamai atsakiau? Visiškai suprantamai. Nes man, jeigu jūs taikote į problemų sprendimą metų ir dešimčių metų bėgė, tai be abejo užtenka remtis ir istoriją, kuri nutiko metų ir dešimčių metų e, į praeitę atstumą. Bet jeigu jūs norite nuteikti žmonės, nu, tarkim, na, kaip ir tautos nemirtingumą ir kitiems tokiems tikilniems labai tikslams, tai tada jau remtis ir visos žmonijos istorija. Ir, oh. ir, ir, ir svarbu, ką jūs taikėt. O tarkim, praeitą laidą, ką jūs pakalbėjote, tai manau, kad jūs nu, labai reikšmingus dalykus pakalbėjote ir iš esmės. Ir labai skatinčiau, kad ir toliau e, kalbėtumėte apie daugiau e, ideologinius dalykus ir uh, tokius dvasinės ir žmogaus prigimtinės savybės pajiečiančius. Šnekėsim ir apie tai. Šnekėsim. Tai yra dalykai susiję. Ar jūs dar ką norit pasakyti, ar baigiam pokalbį? Kaip tik tą pasakyti norėjau ir palinkėti, kad apie tai daugiau šnekėtume. Gerai, dėkui, dėkui, dėkui. Taip, o dabar, kalbant apie sąjūdį, apie jo ištakas, dar šiek tiek vėlgi noriu akcentuoti, kad rusai netgi šiandieną ginčinasi, kas buvo Gorbačiovas, kodėl sugriuvo Tarybų sąjunga, kodėl jinai taip greit sugriuvo. Ir jie ginčinasi jau 20 metų ir vieno atsakymo nėra. Dėl to ir mes šioje laidoj vieno atsakymo nerasim ir aš daug laiko neskirsiu šitam. Mes kalbėsim visai apie ką kitą, kaip sakiau, ko norėjom, ką gavom, o apie tas visas peripetijas, kas ten su kuo, kodėl, kas kūrė, kas nekūrė, čia yra begalinis ginčas ir niekada mes nežinosim vienareikšmį atsakymą, tik noriu priminti – kad prieš tai Tarybų sąjungoje, kol atsirado sąjūdis Lietuvoje, procesai prasidėjo buvusioj pavalgio vokiečių autonominėje respublikoje, ten pirmieji liaudės frontai kūrėsi, paskui Estija, paskui Latvija ir tik paskui, paskui Lietuvoje. Ir štai kalbant apie Lietuvą, na, aš kreipsiuosi į tuometinį pirmą žmogų Lietuvoje. Nes kas, jeigu ne jisai, geriausiai turėtų žinot, kasgi tuo metu darėsi, kokios buvo aplinkybės, kuriomis gimė sąjūdis. Ir ta žmogus yra ponas Lionginas Šepetys, tuo metu buvęs LTSR aukščiausios tarybos prezidimo pirmininkas, tai buvo pirmas žmogus Lietuvoje, praktiškai prezidentas, jeigu pagal dabartinį pavadinimą. Labą vakarą, ponas Lionginai. Labą vakarą, gerbiamas Rolandai. Ar girdėjot, ką mes šnekam čia? Pabaigą girdėjau, tik jau čia joks pirmas, joks pirmas, joks prezidentas. Nu, formaliai, fo, kodėl formaliai jūs buvot pirmas žmogus Lietuvoje? Pagal įtaką galbūt ne. ne nu, tai žinot, čia taip teoretiškai, kaip nu, tai. tarybos pirmininkas. Taip, bet čia tiek to, dabar tas jūsų tiek statusas mus čia, kaip sakyt, mažiausiai atleiskit domina. Mane irgi. A, ir jūs taip pat, tai to, to ir geriau. Žiūrėkit, koks pirmas klausimas būtų? Prašau. Tie, kur vyresni žmonės Lietuvoje, atsimena, kad 88 metais vasario 16 dieną praktiškai pati valdžia sukėlė isteriją. Reikalavo, kad žmonės būdėtų e, įmonėse, buvo e, valdžios palaikymo mitingai aikštėse ir Vilniaus katedroje aikštėje buvo didžiulis mitingas palaikantis tuometinę valdžią. Ir staiga praeina trys mėnesiai ir gimsta sąjūdis. <laughs> Tai yra du klausimai. Kodėl pirmiausia ta vasario 16 buvo taip sureikšminta? Ir kas atsitiko per tuos tris mėnesius, kad po to jau jūs nebesuvaldyt situacijos? Na, mato, čia dėl vasario 16-osios, tai gal aš taip neprisijimčiau, kad valdžia sukėlė tokią velnevą. Nu, be valdžios kaip tai galėjo būti, nu? Nu, bet valdžios tam tikra dalis. Tai čia adresuoju tiesiai šviesiai antrajam sekretoriui Mitkinui ir prieš tai atvažiavusiam prisiminkit iš Maskvos e, Gromyko. Tai irgi jis čia sujudino visus tuos dalykus, kad buvo steigiamas tenais e, ko ne štabas, ko ne karinė padėtis ir visi mes jautėmės dalis, kuri ten buvom irgi nejaukiai, bet visa tai buvo Ir aš prisimenu, kaip e, mano žmona gydytoja parėjo namo vieną kartą ir sako, kas ten darosi, Lionginai. Mums, sako, medikom liepta būdėti naktimis maždaug nu, tai. koks tai karo stovis. Tai aš dar rytą nuėjęs į darbą bandžiau dar ką tai tokio su, sužmoninti bet mm, nelabai vyko. Tai bet žiūrėkit, tai- pons, pons Lionginai, o ko norėjo tas pats Mitkinas arba Grumiko? Grumiko buvo užsienio reikalų ministras, jeigu kas nepamena. Tai tada jau jis nebebuvo. A jau nebebuvo. Tada buvo kas tai tokio, jis ten aukščiausiai. Ne, nesvarbu. Bet ko, ko siekia, ko siekia tas Mitkinas, sakykime, šitokių paminėjimų vasario 16? Nebūtų laisvesnio vasario 16 minėjimo. Nu, bet jie patys ir padarė tą minėjimą, nes niek, būtų kaip visada, nieko ypatingo nebūtų įvykę. Nu, tai čia veiksmas iššaukia to veiksmį pagal tokį principą. Taip, bet yra ta, Kitas klausimas iš to kyla. Vasario 16 žmonės buvo klusnus valdžiai. Viską, ko valdžia norėjo, tą jie ir darė. O tai kas atsitiko po trijų mėnesių, kad viskas tai pasikeitė? <laughs> Matot, tai buvo ir per, per tą laiko tarpą, ir jau anksčiau Lietuvoje vis tik tai vyko judėjimas, vyko kultūros iniciatyvos, vyko taut, nu, kultūrinio palikimo saugojimo problema, gamtos saugojimo ir kiti judėjimai, visa tai kaupėsi, dėjosi ir tuo labiau, kad ta Gorbačiovo paskelbta pertvarka, kuri taip pat skatino e, imtis kažkokių tai, tiksliau sakant, ne neimtis, bet skatino veikti plačiau, atviriau, laisviau kvepuoti. Dar kitas dalykas, Estijoje buvo jau liaudės frontas, berots ir Latvijoje. Taip, taip, jau ir Latvijoje buvo. Ir pavalgio, pavalgio dar Vokiečių Respublikoje buvusi. Mums net reiškia, kai kam ir sarmata jau darėsi, kad kuo tai mes atsiliekam. Maskvoje centrinė spauda, Aganio, kiti, nu tiesa, mūsų gimtasis kraštas jau beveik prilygo jiem. Visa tai... Tai jūs norit pasakyti, kad Lietuva atsiliko nuo Maskvos net šitoj perestroikai? Vien pačioj pradžioj ir gal ir atsiliko, taip dėja, galima sakyti. Ja. Žiūrėkit, pons Lionginai, o ar buvo jaučiami Maskvos planai į vieną arba kitą pusę? Nu, tokių, tokių ties, tiesioginių, kokių tai tokių, kuriuos galima pavadinti tiesioginių direktyvinių planavimų nebuvo. Bet akis buvo, reiškia, akis buvo. Ir todėl, jeigu va tai žmonėse susikaupė ir, nu, kaip dabar šiomis dienomis minima, jau birželio trečią susirinko iniciatyvinė grupė. Nu, tai čia buvo formalizavimas, jau įvykiai prieš tai buvo. Taip, taip, taip, taip, bet čia tik tai turiu pasakyti, kad tai jeigu Lietuvos e, persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė turėjo tikslą suburti tas, tuos judėjimus, tas jėgas, koordinuoti jas, tai ta prasme jos iniciatyva, kaip sakant, jos siekiai didelė dalim sutapo su tam tikros Lietuvos valdžios dalies siekis. Nes valdžioje tai buvo manoma, kalbama, kad reikia irgi koordinuoti, bet koordinuoti jau ne įprastiniais valdžios metodais, nu, ta, ta, ta. Kurį, kurį mes visi žinojom, kad jie jau įgryso iki gyvo kaulo, <laughs> mums patiem ir visiems. Todėl sveikintina ir norėjosi ir impulsuojama galbūt, drįstu sakyti, kad vat, būtų koordinuojama tie dalykai. Na, sutapo ir koordinuojama. Na, aš kaip pats tų procesų dalyvis puikiai atsimenu, kad ir pinigai pradėjo lėtis sąjūdžiui ir ne tik iš aukų, aikštėse. Bet ir įmonės pradėjo aukoti. Ir jau man tada kilo klausimas, tai kaip čia dabar išeina, kad įmonių direktoriai nebijo aukoti opozicijai pinigus? Na, tarkim, kad jie drąsus buvo. <laughs> tarkim, kad jie buvo drąsus? Taip. O gal jie žinojo, kad jau galima būti drąsiais? Irgi taip pat. <laughs> Irgi taip. Žiūrėkit, o kokie buvo Maskvos... Pertrauksiu. Taip. Įmonių direktorių korpusas tai buvo labai didelė dalim, ne visi, bet didelė dalim profesionalus išsilavinęs, toli gražu pralenkęs kitų respublikų korpusą, nes kodėl Lietuva turėjo daug pinigų, kada kitos respublikos, ten ypatingai Azijos, nevykdydavo planų, tai mums lengvai tos pinigus pervesdavo, nes mes vykdydavom. Tai čia to korpuso dėka. Šitas tai suprantama, bet matot, vienas dalykas turėti pinigų, kitas dalykas pervedinti opozicijai, kuri prieš valdžią kovoja. Nu, opozicija tokia menkutė. Sakot, nu, o kokia buvo Maskvos reakcija, kai jau sąjūdis formalizavosi kaip judėjimas? Ar jūs atsimenat kokią nors reakciją, neigiamą arba teigiamą? Aš atsimenu daug klausimų. Man buvo skambinama ne kartą, kadangi čia iniciatyvinį grupę vien inteligentai, nu tai mano kūruojamas rytis, tai aš labai rimtai at, atremdavau, ko jūs nori. Didesnė dalis komunistai, žinomi žmonės, inteligentai, vadovaujantis šiame fronte žmonės. Taip, kad pokalbis užsibaigdavo be jokio ryksmo, sakyčiau, ir gana ramiai. Gana ramiai. Taip. Na, o prisiminkim e, tokios odiozinės tuo metu figūros kaip son, e, pirmas sekretorius Songaila ir jo pakeitimą. Nu, čia aš po to esu davęs platų interviu, atsimenu, Audriui Saurusevičiui. Po to truputį paprašiau, kad atidėtų spausdinimą ir buvo spausdinimas pavadinimas beros, kiek prisimenu, buvo tai nebuvo rūmų perversmas. Tam tikra prasme tai buvo jau neišvengiami pokyčiai, neišvengiami dalykai ir tai, kas vyko, tai jau čia vyko, reikia pasakyti, didelė dalimi ir persitvarkymo e, sąjūdžio dėka. Ne, tai taip, ir, ir, ir kitas sekretorius, šiuo atveju kalbama apie pono Brazauską, jisai buvo suderintas, jūs turbūt neneiksit šito, buvo suderintas ir su Maskva, ir su Sąjūdžiu. Taip, taip, taip, suderintas, nu tai ką... <laughs> Buvo atvažiavęs Jakovlevas, kuris šitą misiją atliko. Na, Jakovlevą tai aš čia noriu savo truputį pakelti. Pakelkit uodegą. Pagelkit. Kas kitas? Ruošiasi atvažiuoti Ligačiovas. Nu, Jakovlev antipodas ir didžiulis stagnatorius ir visų iniciatyvų priešininkas, Jegor Kuzmič. Tai... Gyvas ir dabar dar. Taip, tai aš šitą sužinojęs skambinau Jakovlevo padėjėjui, Kuznecovui, bu, nu, Leningrado buvusio pirmojo sekretoriaus stalinizmo sunaikinto sūnui, labai protingam vyrui ir prašiau, sakau, tegu pas mus atvažiuoja Aleksandras Jakovlevičius. Prisimenu dar vardą tėvavardį. Ir ten po ilgesnių tokių pokalbių pasikeitė, atvažiavo Jakovlevas, turiu pasakyti, mano jau senas, e, nu, kaip čia pasakyti, ir toksai nesakau, kad draugas ar bičiulis, bet senas pažįstamas, su kuriuo nekarta teko iki to kalbėtis, net, net klaipėdoj prie jūros vartų gaudyti silkes ir taip toliau. Ką, tai to. blatą, turėjot blatą, kitaip sakant? Turė, turėjau gerą blatą. Ta prasme, tai jo atvažiavimas kaip tik tai daug kalėmė. Ir kada reportę susitikom, tai pirmas <laughs> klausimas buvo, nu kaip laikaisi? Gerai, sakau, laikausi. Turėjom po to porą tokių uždarų pokalbių, tik tai dviese Latvijų gatvėje. Visą tai apra, aprašė vėliau Mitkinas spaudoj, rusų spaudoj, kur rašė, sako, pagalvokit, atvažiavo politbiuro narys vieną kartą susitiko su oficialiais jau CK vadovais, o du kartus su ideologu. Bet nu, jūs turbūt, jūs turbūt neneiksit, kad tuo metu ir Maskvoje buvo mažų mažiausiai dvi grupuotės, kurios visiškai nu, tai skirtingai tai, žiūrėjo. Aiškinu, taip, tai buvo Ligačiovinė ir buvo Jakovlinė. Bet Jakovliovas dėja nu kaip čia dėja, nedėja, bet nei karto man neteko išgirsti iš jo apie Lietuvos nepriklausomybę, bet visą laiką suverenitetas, ekonominė okay. taip toliau ir panašiai. Bet apie nepriklausomybę nekalbėjo. Jūs esat man minėjęs kitą progą, kad jūsų yra klausę dėl nepriklausomybės, ar mes kelpsimės. Taip, taip, tai kada nes su Algirdu nuvažiavo, buvom į Maskvą ir nu, jis paprašė, kad užeitume pas Jakovlevą arčiau pasikalbėti, tai dar pažadėjo, kad pas, pas jį į kabinetą ateis ir Garbačiovas, tai mes belaukdami Garbačiovą, jis reiškia paklausė, nu, vat jeigu jūs gausit suverenitetą, skelbsit nepriklausomybę. Atsakiau, skelbsim. Tyla? Tyla? Tyla buvo. Nu, tai reiškia pritarimas. <laughs> Tyla gera byla. Ja. Žiūrėkit, o dabar jau grįžtam į Lietuvą. Grįžtam. Ir štai 88 metai, didysis mitingas rūpiučio 23 dieną, Ribentropo Molotovo e, jubiliej, nu, čia toks paminėjimas tos dienos. Ir iki tol pagrindinis mitingų vedėjas būdavo rašytojas Vytautas Petkevičius. Taip. Šitą mitingą pats Petkevičius man yra pasakojęs, kad jis atėjo vesti tą mitingą ir jam buvo pasakyta, kad šį kartą ne jis ves. Ir pak... Dar jam prieš ateidant buvo pasakyta. Ir kai jis paklausė, o kas čia taip nusprendė, kad ne jis, buvo pasakyta, kad vienas iš tų sprendėjų buvot jūs. Jūs patvirtinat šitai? Patvirtinu, nes e, nu kaip čia pasakyti, čia aš nenoriu nei čia labai, kaip sakant, suteikti didelę reikšmę savo ar kam, bet... Nu, kur jau čia didesnės reikšmės ir besuteiks, jeigu jūs galėjote reguliuoti tai, kas mitingus veda, o juk tuo metu, kas veda mitingą, tas automatiškai tampa lyderiu. <laughs> tai jūs iš esmės tuo metu kūrėt lyderius, kurie iki šios dienos yra... Iš to gyvena kaip iš dividendų. Ger, gerbimas Rolandai, nekūriau, nekūriau, bet paprašiau, kad ne Vytautas rašytojas pirmininkautų. O Vytautas muzikantas? Taip, tarkim. Ir kodėl? Nu, rašytojas Petkevičius buvo tiek jau valdžios žmogus, žinomas visiems, kampuotas, Ant puotas. Na, ant puotas. tokio reiškia. Charakter. Gana nepriklausomas tuo metu, nes jis turėjo sąskaitą valiutinę už savo knygas. Nelabai klausė valdžios jūsų. Šitą nežinojau, kad sąskaita. Tai Taip, jis man pats yra net pasakojęs visą tai, nes jo knygos buvo verčiamas į pasaulio kalbas ir jis turėjo vneš ekonombankė valiutinę sąskaitą. A, tai vneš bankė, bet ne, ne užsienį. Ne, ne, ne, čia Tarybų sąjungos tam. A, nu, taip, taip, galėjo. Tai reiškia, norėjosi, kad būtų nauji kokie tai žmonės, Supratau. naujesni, kadangi mitingas naujas ir taip toliau. O, kart, o dar jeigu trumpiau sakant, tai gal net jie lėmė argumentai, bet spontaniškas dalykas, kad kaip tai gal visk ir e, čia ir charakteris suveikia, o kodėl taip iš anksto nutarė, kad jis bus. O kitas gražius. O kas buvo be jūsų tie kiti sprendėjai, kurie vat, rinkosi, kas ves mitingą? Aš tada netmenu, ar kas dar buvo kabinete, ar kad gal... Pat, pats, pats Petkevičius man yra pasakojęs, kad vienas iš jų buvo tuometinis saugumo viršininkas. E Eismantas nu, beras. Nu, bent mes kartu su juo nesėdėjom ir nestovėjom kartu. Supratau. Gal jis saugumas daug kur buvo, tai kaip, <laughs> bet jis buvo nematomas. Nu, <laughs> ir žiūrėkit, ir paskutinis, paskutinis klausimas. Sajudis paruošė konstitucijos projektą ir siūlė tuometinį jūsų vadovavimą aukščiausiai tarybai tą konstituciją priimti. Jūs jos nepriėmėt. Kodėl jūs taip pasielgėt? Kaip jūs dabar atsakytumėt, žiūrėdamas į praeitį? Aš taip, tiesą pasakius, net labai ir ne negalėčiau pasakyti, kad ten gal gal nepilnai, nepilnai kaip tai išreiškia laiko dvasę ar momentą, bet dabar man sunku būtų jo... Aš, aš tai jums pasakysiu, dėkui už tai, kad jūs tuo metu jos nepriėmėt. Nors tuo metu jūs visuomenė puolė už tai, kad nepriėmėt. Bet vėliau kalbėdamas aš pasakysiu, kas toj konstitucijai buvo ir kodėl gerai, kad jūs to nepadarėt. Nu, ačiū Dievui. Taip. Tai gerai, dėkui jums, dėkui jums. Nu, nu va, tai, tai sėkmės, ačiū. Klausykim toliau. Dėkui. Gerai. Dėkui. O štai grįžtant prie tos konstitucijos, čia kaip tik ir bus vieta pakalbėti apie patį sąjūdį jau Lietuvoje, jau tą formalizuotą. Ir apie tas pjautinės, rietenas, apie Kauno ir Vilniaus santykius. Aš ilgai irgi čia nešnekėsiu, tiesiog porą priminsiu niuansų. Iš tikrųjų buvo dvi pozicijos. Vilniaus ir Kauno. Ir pats Kaunas irgi buvo skilęs į dvi stovyklas. Viena dalis Kauno labiau linko į Vilniečių pusę, kita dalis Kauniečių buvo priešingai normalizuota. Ir apie tas pjautinės, rietenas, apie Kauno ir Vilniaus santykius, aš ilgai irgi čia nešnekėsiu, tiesiog porą priminsiu niuansų. Iš tikrųjų buvo dvi pozicijos. Vilniaus ir Kauno. Ir pats Kaunas irgi buvo skilęs į dvi stovyklas. Viena dalis Kauno labiau linko į Vilniečių pusę, kita dalis Kauniečių buvo priešingai nusiteikusi Vilniaus atžvilgių ir štai kodėl. Ir aš dabar grįžtu į pono Jeronimo klausimą. Ir ponas Jeronima, jeigu jūs mane girdit, ir ten jūs daug visokių priekaištų rašot mums, vadinat mus vėl visokiais vardais, O jūs man pasakykit, kaip jūs tuo metu būtumėt balsavęs už konstituciją, kurią paruošė sąjūdis? Ir toj konstitucijai buvo. Preambuliai buvo parašyta, kad Lietuva naujam istorijos etape kūrė valstybę TSRS sudėtyje, ponas Jeronimai. Ir 63 ar 4 straipsnis kalbėjo apie naują sąjunginę sutartį. Ir po šita konstitucija yra daugelio šiandieną tų superpatriotais besidedančių žmonių parašai. Jie ne tik tą konstituciją paruošė, jie ir už ją balsavo. Tame tarpe ir tas, kuris 20 metų būdė rusų ir, Le, ir Lietuvos pasienį ir vis šaukė, kad rusai puola. Taigi štai jo parašas yra po šitą konstituciją. Ar jūs būtumėte tada balsavęs už tokią konstituciją? Su tasare sudėtim. Aš jų tada klausdavau. Kam tada iš vis ta konstitucija reikalinga? Jie sako, mes turim apgauti Maskvą. Tai buvo argumentuojama. Sako, reikia apgauti Maskvą. Dėl to mes rašom čia vieną, mintį turim kitą ir taip toliau. Aš, aš atsakydavau taip. Nu, žinot, jūs patys aiškinat, kad visur sėdi saugumiečiai. Tai kokiu būdu jūs apgausit tą Maskvą, jeigu čia aplink sėdi ir greičiausiai šalia mūsų, vat prie to paties stalo sėdi. Vat čia buvo skirtumas tarp Kauno ir Vilniaus. Mes didžiąją dalį Vilniaus ir vadinom perestroikininkais, nes tai buvo sąjūdis perestroikai remti. O Kaune susiformavę grupė žmonių – kurio, kurie buvo nepriklausomybininkai. Ir perestroikininkai sakė, kad ką jūs čia šnekat, ar gali subirėti tarybų sąjungo, jis norit neįmanoma. O nepriklausomybininkai sakė, kad procesai vystosi taip, kad nepriklausomybė tikrai bus galima pasiekti, bet reikia to norėti, reikia aiškiai fiksuoti visus tos dalykus. Dar porą niuansų, grįžtant į Kauno ir Vilniaus santykius. Baltijos kelio dieną, kai jūs visi stovit Baltijos kelyje – Vilniui dramos teatre vyksta sąjūdžio Seimo posėdis ir eina ginšai, ar įrašyti deklaraciją. Tris žodelius. Ne Tarybų sąjungos sudėtyje. Įrašyti, kad sąjūdžio tikslas yra Lietuva, ne TSRS sudėtyje. Ir vėl perestroikininkai buvo prieš, nepriklausomybininkai buvo už. Dar priminsiu vieną atvejį. Klimaitis toks buvo, europarlamentaras, europarlamentaras tuometinis. Jis atveždavo mums iš to paties Europarlamento, vat, kur dabar yra, atveždavo visokius tuometinius deputatus ir jie mums siūlė konfederaciją ir taip toliau. Panašius dalykus. Vakur buvo skirtumas tarp Kauno ir Vilniaus pozicijų, o ne kažkokios tuščios rėtinos, kaip jums dabar atrodo daugeliui. Ir dar sėki klausiu, o jūs patys kaip tuo metu būtumėt elgesi? Balsavę už Tarybų sąjungos sudėti? kok tada apskritai, kam tada bet ką daryti. Bet e, grįžtant prie Kauno, noriu pasinaudot progą ir tiesiog prisimint ir žmonių, ir e, tuos laikus. Pavyzdžiui, Sąjūdis birželio trečią dieną jis tik formalizavosi, o gerokai prieš tai vyko įvairiausi judėjimai, beje kaip ir dabar. Lygiai kaip ir dabar, vieni kovoja prieš juvenalinį justiciją, kiti prieš skalūnų tas dujas, treti prieš žemės pardavimą užsieniečiams. Va tai sąjūdis ir šiandien yra. Ir ne tas formalizuotas ten kažkelintas sąjūdis. Va ta žmonių, mūsų visų, va tie, kurie kovoja šiandieną už, už mūsų šalį, už mūsų ateitį, už vaikus, va tie ir yra šios dienos sąjūdiečiai. Ir tokių buvo ir tada, ir Kaune irgi Ir aš tiesiog noriu paminėti tą progą, pavyzdžiui, ponė Hana Šumilaitė, žinoma kaip ponė Hana daugeliui. Tai pas ją ilgus metus iki sąjūdžio atsirandant buvo tiesiog politinis klubas. Mes ten rinkdavomės Kauno tokie disidentai ir diskutuodavom, diskutuodavom be galo. Jeigu Hana mane girdi, tiesiog, na, gal sveikinu, nesveikinu, tiesiog prisimenu vat, ši, šio jubiliejaus proga. Toliau. Algis Lapienis, dailininkas. Tie kauniečiai, kurie buvo mūsų spektakliuose sporto galiai, spektakliai vadinosi Tauta ir valstybė, tai jis sukūrė ir pakabino tą didžiulį vytį, kuris buvo vienas iš pirmų iškeltas viešoje erdvėje, toks didžiulis vytis tame spektaklyje. Ir žmonės atėję sporto halę, pirmiausia pamatydavo, dabar mūsų tai jau nieko nebestebina ir mes pripratė. O tada, tai štai čia yra Algio Lapienio darbai. Aš norėčiau prisiminti ir Kauno sąjūdžio grupės žmogų, pavyzdžiui, tokį Raimundą Bartusevičių. Jeigu Raimundai kartais išgirstum, kur tu dabar esi? Aš žinau, kad tavęs nėra Lietuvoje, bet tiesiog perdodu linkėjimus. Virgi Baranauską, dizainerį. Tai buvo žmonės, kurie po to politikoje nedalyvavo, bet tuo metu veikė. Na ir jau, aišku, reikia prisiminti Birutė Nedzinskienė, išėjusi jau senokai išėjusi iš mūsų tarpo signatarę, kuri labai anksti sudegė. Kaip neprisiminti e, kitų žmonių, kurie po to jau aukščiausioj taryboje irgi taip pat stumė tą pačią liniją visiškai kitokio supratimo, ką reikia daryti. Juk ne šiaip sau tai buvo tie ginčiai. Ginčiai buvo, kokiu keliu eit, kaip privatizuot, ko neprivatizuot, parduota žemė ar neparduot. Beje, žemės pardavimas užsieniečiams – tuometinis aukščiausios tarybos pirmininkas tą klausimą iškėlė. Štai pamenu, balandžio gal jau mėnesį iškart po rinkimų jis jau siūlė tą žemę parduoti užsieniečių. Dar lietuviams nebuvo iš viso apsispręsta, kaip ją gražinti, negražinti, o jis jau siūlė ją parduoti užsieniečių. Štai kur yra konflikto esmė, o ne kažkokie tušči, tušči ginčiai, kaip daugelį atrodo. Ir aš tiesiog noriu prisiminti keletą pavardžių. Vidmantas Povilionis, Egidijus Klumbys, Aleksandras Ambrazevičius, Elgimantas Norvilas – Vėliau Vytautas Kolesnikovas iš Alitaus, Kestutis Grinius iš Ukmergės, Arūnas Degutis iš Vilniaus. Štai tie žmonės, kurie pradėjo savo veiklą Kauno taryboje, o paskui aukščiausiai taryboje bandė, bandė sustabdyti daugelį nesąmonių, kurios tuo metu buvo daromos. Deja, jūs pasirinkot kitaip, jūs balsuodami renkatės, tie, kurie balsuojat. Ir kai sakot, kad nėra už ką balsuoti, Dažniausiai būna už ką balsuoti. Bet renkatės jūs taip, kaip renkatės. Ir po to gaunam tokį pat rezultatą. Bet baigiant šitą, šitą dalį pokalbio ir žiūrėdamas į tai, kas darosi šiandien, aš pasakysiu tokį sakinį. Kuo toliau nuo, ko, nuo kovos, tuo daugiau tos kovos dalyvių ir veteranų. Ir dar viena išvada, kurią aš pasidariau iš šito dvidešimtmečio pats dalyvavęs na, istoriniuose procesuose. Ir šiaip aš istoriją verdinau gana skeptiškai kaip mokslą. Dabar žiūrėdamas į viską, kas darosi su mūsų pačių istorija, aš tik dar labiau įsitikinu, kad dėja, bet istorija yra politikos tarnaitė. Ir kitaip matyt niekada nebuvo ir dėja nebus. kryželio ankstų rytą paskubomis slapta parduota išvaržyta visa Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Naktigonės laužai dega, tęsim pokalbį apie, na, apie sąjūdį net negalima pasakyti. Dabar rubrika vadinasi, ko norėjom, ką turim bandysim skaičiuoti, ko mes tada norėjom prieš 20-30 metų ir ką galų galė turim šiandieną. Ir štai, a, tarp kitko apie ką tik nuskambėjusią dainą gal vieną tokį dalykėlį pasakysiu. Tai buvo pirma daina, kuri valstybiniai televizijai išėjo be cenzūros, nes tada su veidrodžio laidos vedėja pasitarėm, galvojam, kad jeigu jinai parodys viršinikam, tai greičiausiai nepraleis šitos dainos – Laikai jau buvo šiek tiek kitokie, sako, ah, rizikuojam, leidžiam, neparodė viršininkam. Na ir paleidom, ir nieko neatsitiko. O pato jau ir visos kitos. Taigi štai, pradedam skaičiuot, kągi mes, kogi mes norėjom ir ką turim. Tai pirmų pirmiausia, pirmų pirmiausia. Vėlgi vyresni atsimena 89 metų lapkričio mėnesį kada tuometinis, tuometinė LTSR aukščiausioji taryba priima įstatymą, kurio pareiškia, kad Lietuvos įstatymai yra viršesni už Tarybų sąjungos įstatymus. Ir tuometiniai Seimo nariai išėję į gatvę yra sveikinami Vilniečių, jiems yra plojama, jiems yra dėkojama už šitą sprendimą. Ir taip mes gavom savo įstatymų leidimo teisę. Mes šito norėjom ir tą gavom. Ir mes šituo naudojomės iki 2004 metų, kada mes įstojom į Europos Sąjungą. Ir dabar mūsų įstatymai vėl yra pakišti po kitos jau sostinės įstatymais. Šiandieną Europos Sąjungos įstatymai yra viršesni už Lietuvos įstatymus. Taip kad jeigu buhalteriškai vesti čia skaičiavimą, tai nulis. Ką turėjom, tą ir dabar turime. Toliau. Mes siekiame žodžio ir spaudos laisvės. Ir ką? Pirmiausia, mes darėm klaidą tuo metu manydami, kad spaudos laisvė galima apskritai nepriklausoma nuo nieko. Praktika, o ir šiaip sveikas protas ir tada daugam sakė, kad apskritai laisvos spaudos nuo visko nebūna, nes spauda visada kažkam priklauso. Ir tas, kam jinai priklauso, vienaip ar kitaip įtakoja tą žodžio laisvę tame spaudos leidinyje. Bet be jokios abejonės šiandieną tų galimybių yra daugiau, nes tada savininkas buvo tik vienas, tai buvo partija, o ten profsąjungos dar turėjo, bet vis tiek tai buvo viskas kontroliuojama vienos partijos. Dabar be abejo spaudos laisvė yra žymiai didesnė, nes savininkų gali būti daug. Gali būti daug. Žodžio laisvė taip pat yra be abejo platesnė, Štai mes ir per šitą radiją šnekėti galime. Bet kita vertus, kita vertus, tie dalykai, kurie skamba naktigoniai, arba kurie yra spausdinami Respublikos žalgirio priede kiekvieną penktadienį. Ir tos temos, kurios yra liečiamos Respublikos laikraščio. Į valstybinę televiziją mūsų neįsileidžia su šitais svarstymais. Taip kad žodžio laisvė šiandieną yra didesnė negu tada, bet ribojama taip pat. Ir aš taip juokais sakau šitaip. Jeigu bolševikai kontroliavo viską arba siekė kontroliuoti viską, tai dabartiniai pasaulio šeimininkai yra gerokai gudresni ir supranta, kad kontroliuoti reikia tą vadinamą mainstreamą, pagrindinės televizijos stotis – O ką mes čia kalbam laisvojoj bangoj? Tai yra vadinama marginalija, tai kol jūs į didelės įtakos neturit, tai ir kalbėkit. Bet apskritai, balans, jeigu suvesti balansą, turim be abejo pliusą šiuo atveju. Buvo blogiau negu dabar. Na, toliau mes norėjom kūrybos laisvės. Bet prieš pradėdamas kalbėti apie kūrybos laisvę, aš pasišnekėsiu su žmogumi, kuris yra vienas iš labiausiai žinomų Lietuvos muzikų tarptautiniai erdvėjai. Tai yra ponas Saulius Sondeskis. Labą vakarą, ponas Saulio. Labas vakaras. Ar jūs klausot mūsų laidą? Nu, kaip pasakyti... Pusė ausies kažkur, ar ne? Taip, taip, bet... Nu, o dabar tai kalbu. <laughs> dabar taip, dabar jau kalbat su. Žiūrėkit, nuo ko aš pradėčiau klausimą jums. Nes taip. mes dabar svarstam, ką mes paveldėjom Ir ką išsaugojom? Iš to, ką norėjom išsaugoti. Tai mano supratimu, mes paveldėjom gana neblogą muzikantų ruošimo sistemą. Kaip jūs šiandieną vertinat, mes ją išsaugojom, ar ne? E, nu, matot, tokia truputėlį e, problematiškas atsakymas. Iš vienos pusės, e, e, jūs pasakėt vieną žodį sistemą. Taip. Lietuvoje e, tarybiniais laikais m, buvo įgyvendinta e, muzikinio ūkdymo profesionalaus ir nebūtinai profesionalaus muzikinio ūkdymo e, labai gerai sustiguota sistema, kuri veikia e, visuose grandyse ir labai buvo gerai tas pereinamumas padarytas iš vienos grandies į kitą pereit. Vienu žodžiu, m, kaip matot, e, visi šitie tokie nu, tokie stambus globalūs tokie renginiai, kaip mūsų dainų šventės, kaip tie pučiamųjų orkestrai, tūkstantiniai arba tos kaimo kapelos ir kaip tai viskas yra <coughs> muzikos mokyklos, kuriuose e, mokėsi mokiniai arba liaudės instrumentų orkestras keli tūkstančiai išeina, e, arba chorai milžiniški, taip, taigi taip nes, ne, nes nepasidaro, kad stovi ir dainuoja. Aiškiai, reikia sukurti sistemą, kuri tą mm, išpuoselėtų, išugdytų, lygį pakeltų. Nu, apie tai aš nekalbėsiu dabar. Bet jūs taip, sutinkat, kad... Šitą ugdymo sistema kaip po tokio, ji buvo labai gerai sustyguota. Anometinė iš turbūt. Abejo, jos ją reikėjo laikyti, ją toliau remtis, ją toliau puoselėti ir pritaikyti naujom gyvenimo sąlygom, kitom reikmėm dabar. Kitos reikmės yra ir ideologinės, ir, ir ne, suprat, Ir kaip mums pasisekė, kaip, jums, kaip mums pasisekė šitoj srity, jūsų manim? O šitoj srity, e, man rodus, kad E, čia nebuvo e, kažkur tai aukštuose grandyse nesirado, e, nesirado reikalingų žmonių, kurie būtų šitą supratę ir būtų pasirūpinę tuo, kad taip saugoti. Vienu metu čia buvo labai buvo pasišauta, labai sunaikinti šitą visą sistemą. Čia taip buvo narsiai pasišauta, nu mes tada 13 e, žymiausių Lietuvos mm, muzikų. Nu, tai jau taip trumpai tik paminėsiu. Ir Juozas Domarkas, ir Gintaras Rinkevičius, Mūza Rubackytė, mm, e, Petras Geniušas. Mm, nu, <coughs> e, nu, vat, vat, Virgilijus Noreika, nu, vat toks rangas, suprantat? Mes pamatėm tą visą nesąmonę, kuri daroma. Mes kreipiamės į aukščiausias mūsų valdžios instancijas, kad sustabdyt šitą, kad kad e, išklausytų mūsų nuomonę ir kad netiduoti kažkokiem tai e, žmonėm, kurių mes nežinom, nei jų nuopelnų, nei jų veiklos, nei... E, o jiem atiduota ir jie daro, jie daro, jie daro revoliuciją, pertvarko naujai e, visą. Ir ką jūs manot, į mūsų šitą labai argumentuotą tokį raštą nebuvo visiškai sureaguota, niekas mumis nekalbėjo. O kaip Jūs manot, kodėl? Kaip, jų nebuvo. Kodėl jie taip elgėsi? E, po to tiesa Seime ten dar buvo keletą e, šito e, svarstymų tokių, mes ten dalyvavom labai aktyviai, taip sakant, bandėm keisti. Nu šitą, ačiū Dievui, šitą pavyko išsaugoti. Bet vis tik tai supratimo tokio, o aš pirmą kartą pamačiau, kad valdžios žmonių, kad vis tik tai darant kokį tai nu, revoliuciją, perversmą kokį tai, e, hmm. tai reikia vis tik žiūrėti į tikruosius profesionalus. Ką jie pasakys? Ką jie pasakys? Tai kitaip sakant... Aš dabar, pavyzdžiui, neišmanau nieko, nei apie, tos, e, nei apie tas dujas, nei apie, nei apie atominę elektrinę, nei ką, bet aš domiuosi, ką tikrai profesionalai to klausimo pasisako ir tada aš iš to bandau ir savo nuomonę kažkaip tai koreguoti. Tai vot šiuo atveju, kur mes tikrai turim, turėjom kompetenciją ir turim kompetenciją ir norėjom e, tai išsaugoti ir tai su mumis nebuvo kalbėta. Žiūrėkit, o ar užteks dabartinės išlikusios sistemos, na matyti jau likučių reikia sakyti, kad po 20 metų, va tos pavardės, kurios jūs, kurias jūs paminėjot, kad kitos tokios pat pavardės galėtų išeiti tarptautinę rinką? Nu, matot, šitaip aš nepasakyčiau, kad pas mus yra sužlugdytas paruošimas. Pas mus yra, yra Čiurlionio mokykla, e, labai aukšto lygio, tokio, <laughs> nu, tai pasaulyje tokių mokyklų nedaug, labai, labai aukšto lygio paruošimas. Ir jeigu vien tik bus Čiurlionio mokykla tokiam lygiai, tai jau į Lietuvą aprūpins e, gero paruošimo lygio, taip sakant, muzikantai. Tai reiškia, viskas jau, gerai, tai tada nėra ko įmanoti. Politikos, tą, ką jūs sakote, aš kultūrinės politikos, didžiosios kultūros mm, visuomeniai ūkdymo klausimais kalbėčiau. O šiaip, irgi, pas mus daug gabaus jaunimo, žiūrėkit, kurie neišauga ir konkursuose ir laimė ir, ir taip gražiai užsirekomenduoja, tiek puikių dainininkų jaunų mm, dabar yra užsienį dainuojančių teatruose, nu mes žinom tik tai Urmaną, kuri jau, čia jau super e, žvaigždė, pasaulinė, bet yra ir kitų e, gerose teatruose, vakaruose dainuojančių mūsų m, gerų dainininkų ir instrumentalistų. Tai gerai, tai šitoj vietoj dedam pliusą. Reiškia, mes e, iš esmės išsaugojame. Yra, yra pliusas, bet plačiai kultūrinė prasme. Nu, tai jeigu, čia, čia kita tema jeigu būtų. Jeigu nebus bendro darbo tarp aukščiausio lygio profesionalų ir e, e Suprantam. politikų, tai tikrai gerų rezultatų Bet, nebus. Žiūrėkit, aš jūs kaip pedagogą, vis tiek jūs ir pedagogas gi muzikinis, ar ne? Kas taip? Jūs, pedagogas, vis tiek esat? Nu, pagrindinai tai taip, mano, tai va, visa, aš mano jūs... visa veikla yra ta, susijusi su pedagoginė va, veikla. Visa. Žiūrėkit, Dabar vat Lietuvoje svarstomas tas juvenalinis justicijos klausimas, kada bet koks smurtas psichologinis, ten emocinis prieš vaiką bus draudžiamas. Tai jūs kaip pedagogas, pasakykit, kaip galima išauklėti talentingą vaiką, priversti groti smuiku, jeigu jis nenori ir matai, kad jo talentas žlunga. O štai va ta sistema, kur dėgiama? Oi, žinot, čia, čia, jau, yra, čia jau yra ta, ta sistema, kuri čia dabar kalbama. Taip. Aš tai pradėčiau e, nuo to, kad aplamai ugdyti negalima jaunimo, jeigu ugdyme toks toksai momentas kaip disciplina, kaip e, atsakomybė, kaip pareiga, kaip jos būtinybė įvykdyti e, tas jaunam žmogui skiriamą pareigą. O jeigu tu ją žlugdai, tai už tai turi būti ir nuobaudos. Aš nežinau, kaip galima kitaip auklėti. Tai išmatot, čia man rodos jau čia eina ta, tas pats tėvo numeris vienas, tom tėvo. Taip, tas pats, tas pats. Nesąmonė. Ja. Э, vaikų auklėjimo э, srityje. Juk čia, yra, juk čia yra visiškai nesąmonė, kaip jūs galite mm, be reikalavimų, be drausmės. Suprantam. Kaip galima ką nors išvykti, jūs man <laughs> paimkite, ne, ne tik apie muziką aš čia kalbu, jūs man pakalbė, pasakykite nors vieną e, sporto trenerį, e, krepšinio komandą, jeigu jis sėdės ir bijos žaidėjai pasakyti. Jūs man pasakykite bent vieną e, geriausių pasaulyje orkestrų dirigentą, kuris atsistojęs prieš tą gerą orkestrą bijos aukščiausios klasės muzikantui padaryti pastabą, jeigu jis... Nu ne, čia turime nei vaikus, tai jau tas muzikantas visur turi, būti, nu. visur turi būti reiklumas, turi būti, turi būti autoritetu, taip sakant, hierarchijos laiptai. Ir vaikas turi būti ruošiamas konkurencijai. O, o čia jūs pasakėt labai rimtą dalyką. Mes dabar kalbam, egzaminų nereikia, to nereikia, to nereikia. Pažymių nereikia. Gyvenime, kaip, kaip tai- gyvenime, jis turi, turi būti išmokytas. Taip. Ne tai- tik, ne tik įgyti žinias ir įgyti mm, e, tam tikrą aukšto lygio profesionalizmą, bet ir mokėti jį pateikti, mokėti jį apginti, mokėti įrodyti, kad jis šitą įsisavinęs yra geriau negu kiti. Ir žiūrėkit, mes, mes, Taigi, žinom, mes žinom, kad jūs turit patirti uh, dėstymo elitinėse mokyklose? Nu, man yra tekę, žinot, aš Šveicarijoje tris metus e, dalyvavau su savo orkestru tada, dar čia Lietuvoje, vadovau Lietuvos kameriniam orkestrui, e, e, tokiam m, mm, e, mieste, e, žiemos kurorte, kur yra visos tos tos garsiosios mokyklos, kur ir karalių vaikai mokosi, ir, ir tų, tų superturtingųjų vaikai. Taip, ir ten mokosi. irgi pažymiai nerašo, ne, ar ir viskas yra kitaip? Tenais, e, e buvom, davėm festivalį, tokį ruošiam festivalį, koncertus, klausykit, ką aš ten pamačiau, kaip tie, tie turtingųjų, tos visuomenės, to elito vaikai, kaip jie ruošiami gyvenime. Kokia ten disciplina, kokia ten tvarka. Tenais tie visi vaikai suskirstyti į nedidelės grupės, po 15 maždaug ar 12 vaikų, visą laiką su suaugusiu mokytoju. Ir reiklumas neišpasakytas. E, tėvai, kada tą vaiką atveža ir atiduoda tą mokyklą, jie turi sumokėti e, e, už visus metus į priekį. Bet jeigu vaikas tris kartus ten e, nusižengia, tai jis yra pašalinamas iš mokyklos. Ir pinigai negražinami. negražinami. Taip. Tai kitaip sakant, juvenalinė justicija plebėjams taikoma, taip? Taip. Kad jų vaikai nesugebėtų nieko pasiekti, o elitas kaip ruošia su disciplina, taip ir ruošia savo vaikus. Ale ir kaip, žinot, kaip gražu. Visi vaikai tos ten tų keletą mokyklų, kiekviena turi savo uniformą. Kai ateida į koncertą, tai čia matai, va čia ta mokykla, čia ta, čia ta, jie užima e, kartu vietas, tos, tos gražios spalvotos uniformos. Jie taip gražiai apsirengė, apsikirpę, susitvarkė, Tai ne šitie nevalos, kurie čia e, po miestą šlaistosi arba pas mus mokyklose. Čia, čia iš tikrųjų matai, kad, kad ruošiami e, žmonės, kurie ir ne tik žinias turės, bet jie bus ir išauklėti, jie mokės. Bus pasiruošę ir gyvenimui ir konkurenciniai kovai busimam gyvenime. Taip, ir, tas, ir, ir viskas, ir prie stalo jie mokomi elgtis. Ten net ar taip yra, kad jie, e, reiškia, patarnautojų nėra. Tai e, tam tikrų laikų, e, kas ka, keičiasi jie. Bet yra diena, kada jie turi būti pietų metų, pusryčių vakarinės metų patarnautojai. Na, nu, suprantama, taip, ten yra disciplina. Patarnauti savo draugus ir mokėti serviruoti stalą, nuimti pat e, indus, išdėlioti ir mm, taip. visur, bet tokia pedagogika. Ir svarbiausiai, kad griežtai Ten, e, aišku, aš prieš tai, kad ten būtų, žinot, žiauriai elgiamasi. Nu, tai o kas už tai? Tai tokių ir nėra kas už tai, bet čiagi mes peržengėm. Reiklumas turi būti ir kad turi būti griežtas žodis pasakytas. Žinot, mes Lietuvoje turėjom savo laikų genialų pedagogą. Visiems mums žinoma Hermaną Perelšteiną. Dabar čia 7, kaip tik birželio, bus minimas jo 90-metis. Ažaliuko įkūrėja ir vadovė. Taip, Ažaliuko įsteigėjas visos šitos Lietuvoje vaikų chorų judėjimo įkūrėjas. Ir aš ir mes labai geri draugai buvom, net vienam name gyvenom. Ir aš mačiau, kaip jis tą žoliuką kūrė. Kaip... Klausykit, tai jis mokėdavo ir apibarti, ir toną pakelti, ir jeigu reikalinga. Bet Mat, svarbiausia yra pedagoginis meistriškumas. Už nusikaltimą reikia nubausti, o už šį darbį reikia skatinti. O kada pedagogas, pedagogas moka virtuoziškai e, šitom kategorijom mm, mm, tas kategorijas valdyti, augaldamas vaikus, jis pasiekė rezultatus. Gerai, dėkui, pono Sauliau. Sėkmės jums, garsinant ačiū Lietuvą. Jums geriausios sėkmės. Kad tokius, ačiū, kad tokius, tokius gražius E, reikšmingus klausimus keliate. Dėkui Jums. Iki. Viso. Tęsiam naktigonę ir skaičiuojam toliau, ką gavom, ką praradom. Tai štai, tarybiniais laikais mes labai pykom, kad mūsų vyrukai turi kariauti Afganistane. Ir mes paskui pasikėm šitą. Mūsų vyrukų Afganistane nebuvo. Bet tas truko ne taip jau ilgai. Dabar mūsų vyrukai vėl yra Afganistane. Aišku, yra skirtumas. Tada jie buvo vežami prievartą, dabar jie važiuoja savanoriais. Bet vienai par kitaip jie ten yra. Tai nežinau, čia pliusų, minusų vadinti, ar nulis. Bet vienu žodžiu, mažai kas pasikeitė šitoj srityje. Beje, sąjūdžio programai buvo neutraliteto savoka. Sąjūdis savo programinėse nuostatėse sakė, kad Lietuva turi būti neutrali. Dabar, kaip žinot, mes esam NATO, Ir iš esmės, jeigu kartais neduok dievė kiltų konfliktas vėl tarp šitų dviejų Rusijos ir vakarų pasaulių kažkokia kova, tai mes dėja busim pafrontės zonoj. Toliau, mes labai buvom nepatenkinti lietuvių kalbos padėtimi anais laikais. Ir tuo, kad buvom verčiami visur rašyti rusiškai. Tai būdavo dvi, dvi kalbas ant parduotuvių vitrino, būdavo lietuviškai, rusiškai. Vilniuje tie Dydžiai būdavo dažnai vienodi, Kaune rusiškos raidės būdavo mažesnės negu lietuviškos, kaip kurių ir visai nebuvo. O šiandieną, praėjus 25 metam, lietuviai, Lietuvos paštas nusiperkas šitos norokios kelius ir užrašo ant jų angliškai. Ir tokios keliai yra skirti aptarnauti paprastą žmogų, dažnai atvykus iš kaimo ir pagyvenusi ir jis neras, jisgi nežino, kad čia Lietuvos paštas, arba šitą pay post, ir lietuviškai neparašyta. Ir aš kreipiausi jau į premjerą Butkevičių. Kovo 10, kai jis mus pakvietė signatarus, aš jau tada sakiau, premjerė, tik vieno jūsų skambučio reikia. Niekas nesikeičia. Ir kas įdomiausia, mūsų visuomenė šiandieną visai abejinga yra šitiem dalykams. Yra toks geras posakis, ne mano sugalvotas. Jeigu sako, anuo metu mes rusenom, tai dabar anglėjam. Taip kad su kalba, kažin ar reikia dėti pliusą, aš greičiau dėčiau minusą. Taip pat mes norėjom savo pinigų ir juos turim. Bet panašu, kad turim jau pastu, paskutinius metus ar dviejus. Taip kad kol kas dar turim, bet paskui jau Tai nežinau, ko mes čia siekiam ir ką laimėsim. Na ir apie energetiką šneka. Labai svarbus baras. Labai svarbus baras. Ir čia mes kalbėsim ne su kuo nors apie energetiką, o su ir pirmos vyriausybės energetikos ministru, ir su kelių po to buvusių vyriausybių energetikos ministru Leonu Ašmantu. Labą vakarą, panas Ašmantai. Labas vakaras. Tai ar jūs sutiksit, na ką čia nesutikt, kad Lietuva tokia maža valstybė ir žmonių nedaug, o turėjom gana stiprų energetinį potencialą. Turėjom Kaišėdorių hidroakumuliacinę elektrinę, turėjom Ignaliną, tai buvo bendras kompleksas. Ar taip? Ir buvom, ir buvom elektros energijos eksportuotojai, o dabar pasidarėm importuotojais. Kaip čia taip atsitiko? Nu, kaip atsitiko, tai, žinot, čia reikėtų panagrinėti atskirai galbūt ir labai sudėtinga būtų. Nu, mes laiko daug neturim, kad taip. Man atrodo, ne, man atrodo taip, kad tuo metu energetikai, kurie vadovavo ir energetikoje dirbo, visgi jie organizacinių tokių vadybinių požiūrių, žiūrint bendrai į sąjungos energetiką, jie buvo aukštesnių lygių. Taip pat ir toksai inžinerinis techninis aspektą, jeigu paimam, mūsiškiai visgi turėjau idėjų, turėjau idėjų ir jų norėjau gyvendinti. Ir viena iš tokių idėjų įgyvendinti tai buvo, pavyzdžiui, Kronio hidrokumulistinė elektrinė. Tai yra e, Lietuvos sugalvota, Lietuvos inžinierių, visa kas ir tai yra įgyvendinta. Ponas Leonai, ar, ar teisybė, kad šita elektrinė yra viena iš didžiausių pasaulyje? Nu, kaip viena iš didžiausių pasaulyje. Tai Kruonio ta žinot mes visi norim kad būtų didžiausia svarbu kad ji būtų gera ir reikiamu laiku dirbtų ir reikiamai o, o kokia dabar jos padėtis tiesą sakant aš ir nežinau kai uždarėm Ignaliną Ne, tai jo šiuo metu padėtis yra, mano supratimu, sudėtingesnė, bet tai yra importuojama elektros energija ir jinai užkraunama ta Rusijos elektros energija, Supradau. kuri yra perkama Rusijoje ir jinai naudojama. Naudojama, vis tiek naudojama. Taip, sėkmingai, taip, sėkmingai naudojama. Bet e, kaip jūs paminėjot, kad jeigu imsime savo būtum turėję Ignaliną neužsidarę taip kvailai ir bereikalo, tai aš manau būtume turėję iš vis gerą kompleksą, nes sauga Ignalinoje buvo pasiekta tikrai aukščiausio, aukščiausio lygio ir visiškai bereikalo tas buvo pateik, pateikaujama Europos bendryjai. Nu, matot, čia buvo reikalavimas, arba stoja Europos Sąjunga, arba uždarai Ignaliną. Nu, nieko panašaus, reikia mokėti dėrėtis. Reikia aš, irgi manau, aš irgi manau, kad... Reikia šnekėti, taip, e. kad žinot, niekada nebūna kategoriškų, ar tu tą, aš tą. Niekada taip nebūna. Visada yra surandama kažkokie tai tarpiniai variantai e, ir, ir, ir argumentų yra jų pakankamai ir iš mūsų pusės, ir iš anų pusės jau kaip aš sakau, jau jeigu tiek laiko bijojot, kad jinai susproks, nesusprogo, praktiškai, kai mes paėmėm nepriklausomybės e, pradžioje, tai buvo didžiulė panika vakarų Europoje, kad jau čia viskas su Ignalina, kad mes ne, nesugebėsime susitvarkyti, tačiau personalas, kuris buvo, dirbo atsakingai, dirbo atsakingai, netgi pasakyčiau, kad, kaip sakant, saugos kultūros požiūriu jie buvo labai aukštam lygyje, o saugos kultūra, tai žinau, toksai dalykas, kada žmonės supranta tokią sąmoningą asmeninę atsakomybę už tą, ką jis daro, yra pats savikontrolę vykdo to, ką jisai daro, kad būtų gerai atlikta. Tai kitaip sakant, su Ignalinos uždarimu mes padarėm kvailystę, ar ne taip? Ne, tai kad kvailystė, aš tai dar e, geriau sakau, padarėm nusikaltimą ir man reikėtų, aš visą laiką kalbinu, kad tie, kurie tenai važiavo, kad jie įsiaiškintų ir juos reikėtų truputėlį galbūt nubausti kitokiu būdu. Pritarčiau jums, pritarčiau. Taip, nubausti, o ne tik tai pabarti. <laughs> Aš taip sakyčiau. O jūs vis tiek, jūsgi buvot e, kelių vyriausybių narys, tai jūs irgi galėjot prisidėti prie išsaugojimo? Kaip, kaip tas viskas klostėsi, kad, kad neišsaugojom? Viskas, viskas, viskas labai, labai paprastai klostėsi, kadangi, nu paimkime taip, šiuo metu iki šio laiko e, partijos, tik tai dvi partijos buvo valdžioje Lietuvoje, taip? Sosdemai ir, ir konservatoriai. Nu, su koalicijom įvairiom nu, nu kokios ten koalicijos, tegul tai jos būna. Tai štai tos partijos, jos kaip tik tai ne, nesugebėjo žvelgti į priekį, kas susijęs su energetika ir nesugebėjo galvoti. Jie galvojo, jų, jų samprotavimas buvo labai paprastas. Svarbu, kad namie būtų jungiklis ir <laughs> e, ištukinis lizdas. Ir elektra atsira savaime. Štai jų toksai buvo mąstymas. Ir va tas mąstymas, kaip tik tai sužlugdė tas politizavimas, energetikos politizavimas, kada buvo skiriami arba ir dabar dar skiriami žmonės, neišauga toj sistemui iki reikiamo lygio vadovavimo, o tiesiog, nu, kaip vadiname, kaip parašiutininkai nuleidžia. Atsitiktiniai žmonės. Ir, ir viskas, ir tada tas gaunasi. Vieni pritampa, vieni pritampa, greitai persikvalifikuoja, greitai perima, tais, kaip sakant, kiek galėdami mokosi, Bet yra ir tokių, kurie absoliučiai yra abejingi tam, vykdo atmestinai tos pavestas pareigas ir laukia, kada čionai baigsis jau kančios ateis nauja valdžia. Ar dabar ne, ta, ne tas pats vyksta su skalūnų dujomis? Yra, vėl yra tikimasi pigių dujų, mano supratimu visiškai be pagrindo. Ir vėl va, taip pat, kaip jūs su tais jungikliais šnekėjot nu su su su pigiom dujom tai aš labai abejoju ar jų gali būt tų pigių dujų mane tai labiau jaudina užteršimas požeminių vandenų nes vis tiek galėčiau priminti ir tokį atvejį kada buvo priimtas sprendimas kad radioaktyvius e, radioaktyvius vandenis iš Ignalinos atominės elektrinės laidoti ten maždaug 550 metrų gilį vandeningam sluoksniui. Lietuvoje? Lietuvoje, čia pat Ignalinos. Statant Ignalinos elektrinį, taip? Nu, tai buvo 78 metai. Taip. taip. Vat, o, o valdžia pasirašė mūsų, kad statyta, o 72. Taip, kad visas šitas buvo sugalvota, tačiau, aš pasakyčiau, mūsų geologai, geologai, ir čia vat, kaip tik tai girdėjau Juotkazį, profesorių minėjo. Motuzą minėjo. minėjo. Tai dar klimas buvo Benduraitis, tai būtent jų tokių, kitų galbūt ir neatsimenu, atsiprašau, bet jų pastangomis ir ėmėmės įvairių tokių politinių netgi gudrybių, kad, pavyzdžiui, jie paruošė pagrindinį tekstą kreiptis į mūsų vyriausybę, o pasirašėm tai tie, kurie tu, supranta apie brandolinę energetiką ir kurie supranta apie radiaciją. Tai ten įėjo Velionis Tyra, Jesilionis, toksai dabar sirguliuoja. E, man teko pasirašyti Viljamui. Ir tas valdžios raštas būtent pateko per reikiamas rankas į Aleksandro, tada jau prezidentų e, Mokslo akademijos sąjungos. Ir kągi, buvo uždrausta radioaktyvių medžiagų laidojimas visoje tarybų sąjungoje po žemę. O kur laidodavo, tai o kur laidodavo tokia atveju? Kur laidodavo? Ne, nu tai išgarinimas paskui būdavo, tuos koncentruodavo į, į bitumą, bitumuodavo, mhm. tai yra surasdavo visiškai kitus, kitus būdus, kitas technologijos, kurios yra ir naudojamos dabar, bet dėl gamtosauginių reikalų, nes jas išlaikyti po žemę ilgą laiką tikrai niekas negali garantuoti, kas tenai gali būti ir kaip pasikeis viskas ir gali atsirasti, nu, tiesiog tokie žydiniai, kurie kenks ir gamtai, o kenkiant gamtai kenkia ir pačiam žmogui. Taip kad ir man atrodo, čia galbūt truputėlį nepragalvota su tom skaloniniam dujom. Antras dalykas, tai aš būčiau daręs taip, kaip ir buvo tariamasi, pavyzdžiui, su amerikiečių kompanija, kad jie žvalgo savo sąskaitą, pavyzdžiui, e, šelfą. O Estijos, e, Lietuvos, Latvijos ir, ir Lenkijos mes tarėmės, kad jie žvalgo savo sąskaitą savo sąskaitą, o paskui, jeigu yra pakankamas dalykas, tai jie parduoda suderindami su mumis, tai reiškia parduoda kažkam tai eksploatuoti. O jeigu mes dabar patys mokam pasižiūrėti, ką turim ir mokam 80 milijonų, nu, pasakyčiau, tai yra labai neūkiškas požiūris. Tai kitaip sakant, tada prieš Maskvą jūs atsilaikėt, o dabar panašu, kad pasuojam prieš, prieš Ševroną. Nu, tai e, prieš Chevroną matot, kad ir mažai parodymas, mes kaip tik amerikonas, taip mes ir pasuojam. <laughs> Tai ne, bet dar ne iki galo, tai gal ir su jūsų pagalba bandysim laikytis. Nu, žinot, ką jau čia gali dabar žmogus... Nu, kodėl jūs vis tiek kodėl? specialistas ir, ir autoritetas? Nu, buvęs, buvęs specialistas, gal kažkada kažką tai žinojau, kažką tai dariau. O dabar tai, man atrodo, tik tai reikalinga taip, kad ruošti jaunus žmonės, suteikti jam galimybės, ne taip kaip daryti, pavyzdžiui, parenkant reaktorių, ar dirbo kas nors iš mūsų energetikos instituto Lietuvos. Niekas nedirbo. Ir aš nepasitikiu, nepasitikiu japonų reaktoriais, jūs man kalbėt, kai ką norit. Tenai yra trūkumų daugiau, negu kad uh, Biblijoje galima surašyti. <laughs> Gerai. Vat. Gerai, dėkui, ponas Leonai. Prašom. Dėkui. Prašom. Dėkui. Dėkui. Taip, na dar porą, porą tokių siekių mūsų ir šiuo atveju tikrai pliusų. Mes norėjom laisvai keliauti. Be jokios abejonės ana erdvė buvo uždara, nors labai didelė, šeštadalis pasaulio, bet uždara. Dabar galim keliauti kur norim, kaip norim, tai čia tikrai didžiulis pliusas. Ir dar vienas didžiulis pliusas. Galimybių erdvė kiekvienam iš mūsų. Jeigu tuo met ta galimybių erdvė buvo e, apribota vėl tos pačios Tarybų sąjungos ir jo sienų, nors jos buvo labai nemenkos, galėjo žmogus lietuvis tapti nuo paprasto šlavėjos iki kosmonauto, nes ta šalis leido į kosmosą palidovus. Bet dabar, vat, Paprasta kiekvieno lietuvio galimybių erdvė išsiplėtė iki viso pasaulio erdvės. Ir aš taip sakau, jeigu tuo metu lietuviui galėjo bet kas atsitikti tame šeštadalyje pasaulio, Tai dabar lietuvių gali kas tik nori atsitikti. Japonijoje, Brazilijoje, kur tik jis nori. Atsitikti nebūtinai pozityvu. Gali atsitikti ir negatyvūs dalykai, bet atsitikti gali bet kas. Turim skambutį, pakalbinam žmogų. Labą vakarą. Labą vakarą. Sakykit jūsų vardą, iš kur jūs? E, vietas iš Klaipados rajono. Taip. Jūs klausot mūsų pokalbį? E, klausiaus, bet Klaipadoje buvo pusvalandžių išnykę, tai va, dabar nežinau, ką jūs kalbėjot pusvalandį, bet prieš tai, kai jūs pradėjot apie žiniasklaidą kalbėt, tai dingo, dingo garsas. <laughs> ja, nu gal čia nespecialiai, gal čia sutapimas. Nu, gal, gal sutapimas, bet Ką Jūs norėtumėt pasakyti šiaip, atsiliepdamas į mūsų temą? Tiesiog, tiesiog norėjau e, pamastyti, ar mes pasiekėm tą, ką norėjom. Taip, ir kaip Jūs atsakot? Pats irgi buvau tam sąjūdžio e, visam judėjimui, iniciatyviniai grupiai Klaipidos rajone. Ir e, kokie buvo tikslai ir kokios priemonės. Na, nu, vat, tikslai žmonių, galima sakyti, dvi grupės buvo tokie žmonės, nu visi norėjo gerovę, bet suprato vertybės, vertybės skirtingai. Vieni buvo idealistai, kurie norėjo tą gerovę pasiekti per dorą, teisi, teisybę, teisingumą, nes to labai trūko toj Tarybų sąjungoje buvusioj, o kiti materialinę, materialinę gerovę, kurt materialinę, bet pagrindas buvo vis tik ži, ži, tas šviturys buvo vakarai. Buvo, be abejo. Siekia kaip tą įvaizdį idealizuoti vakarai. Daug dešrų rūšių. Taip, ir mes norim gyventi kaip vakaruose. O priemonė tam pasiekti tai geroviai vakarų buvo vis tik e, neišvengiamas dalykas nepriklausomybė. Bet aišku, tas e, reikalas bliuško, nes vis tik tikslai buvo materialiniai. Ir viršų iškilo tie tokie, kurie siekia materialinių vertybių, bet kokiom priemonėm. O vakarai, aišku, jie, jiems nereikia dar vienos turtingos valstybės, jiems reikia kolonijos, jiems reikia e, valstybės, kurią galim apiplėšti, jos resursus, energetinius, gamtinius, žmonių resursus. Nu ir turim, ką turim. Deja, taip. Ir emigruojam, yra šviturys, vakarai. Ir žmonės, kam čia kurt gerovę Lietuvoje, jeigu, jeigu vakarai šviečia ir, ir visi lėkia kaip tie drugeliai Taip, taip, iš į ugnį, bet, vakarus, bet tie vakarai šviečia vis silpniau, ar jūs nejaučiat? Šviečia vis silpniau ir tas, tas yra gerai, bet bet, bet, bet kokius mes nuostolius patyrėme. Nuostoliai didžiuliai. Gyventojų nuostoliai. gyvenimų sulaužytų, tai čia Aišku, bet... Mes dar apie tai kalbėsim, apie šitos nuostolius emigracijos. Mes dar ne viską suvokiam šiandieną. Na, nu, va, reikia, reikia tikėtis, kad va, dabar tie patys vakarai save kompromituoja visais atžvilgiais. Matom, kad šitokie atvažiuoja, ką jie skelbia, kokios jų vertybės. Jūs kalbėjot prie toj laidoje apie vertybės, ten vertybių nėra, ten tai nėra tik tai interesai ir labai žemi interesai. Ir labai gerai, kad žmonės jau pradeda tą suprast, kada mes suprasim, pradėsim ieškoti savo, savo vertybių, savo kelio ir, ir reikia tikėti, surasim tik. Gerai. Gerai Dėkui. Būtų mažesniais nuostoliais. Ačiū. Dėkui Jums. Dėkui. Gerai. Ir baigiant šitą dalį pokalbio, ko norėjom ir ką turim, va, štai aš atsiliepdamas į skambinusio mintį ir pasakysiu. Visus 20 metų mūsų mažėja bendrapiliečiai ir bendratautiečiai. Tai jeigu mūsų mažėja, Tai vadinasi, mes kažką netaip darom. Nes negalima įvardinti kaip pliusą tą laikotarpį, per kurį na, katastrofiškai sumažėja žmonių valstybėje. O štai kokios tos klaidos buvo, ką mes netaip darom, mes pašnekėsim kitoj dalyje. kas malā stāv. Tās nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un vēseles, trīs tautu gods un prāts. just like I go. Antigonė su Rolandu Paulausku. Tęsime naktigonę, laužai dega, užtęsim gerokai po 11 matyt šį vakarą. Ir dabar pakalbėkime apie klaidas, kurias mes darėm ir dėl to gavom tokį rezultatą, o ne kitokį. Tai pačią pirmą klaidą, gal net ne klaidą, o tam tikrą būseną, kurioje mes gyvenam – jinai lėmė mano supratimu daug ką, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rusijoje, tiek visam šitam e, komunistiniam regione, taip pasakykime. Tai aš tai vardinu taip, mes gyvenam už geležinės uždangos ir ta uždanga mus saugojo nuo kito pasaulio ir gėrio, kuris tame pasaulyje yra, bet ir nuo blogio taip pat. Tie žmonės, gyvendami už, už tos geležinės uždangos. Jie buvo savotiškose šiltnamio sąlygose. Aš turiu omeny jau paskutinį Tarybų sąjungos gyvenimo laikotarpį, o ne tą, e, kada buvo vežimai, šaudimai ir taip toliau. Ir žmonės buvo visiškai nepasiruošę priimti pasauliai tą, į kurį mes atėjom. Jie buvo įsusikūrę į nerealų savo fantazijų ir vilčių pasaulį. Ir jis labai mažai atitiko iš tikrųjų tas viltis, kurias mes įdėjom, o mes tam buvom nepasiruošę. Ir dėl to mes, tad, kai atsivėrė tos sienos, kai nugriuvo ta geležinė uždanga, mes kaip vaikai atėjom į suaugusiųjų pasaulį ir pradėjom dėl to daryti vaikiškas dažnai klaidas. Ir kaip viena iš jų, nu, jokinga, mes manėm, kad jeigu nebus komunistų partijos, tai jau ir to užteks. Ir savaime gyvenimas pradės tvarkytis kažkaip kitaip ir geriau. Na, naivesnio įsivaizdavimo būti negalėjo, bet tada daugeliu iš mūsų taip atrodė. Bet kas įdomu, čia aš jokių būdų nieko nekaltinu ir nieko nenoriu daugiau pasakyti, negu pasakysiu išskyrus patį faktą. Paradoksas yra tame, kad komunistų partijos nebėra, bet komunistai valdžioj visus 20 metų. Ir jeigu šiandieną pasižiūrėsim, pirmas valstybės asmuo neįlinis komunistas buvo, užsienio reikalų ministras buvo, vienas iš lyderių tuo metu ir taip toliau. Ir, ir partijos, ir Seimo nariai, kitaip sakant, visus 20 metų partijos komunistų nėra, bet prie valdžios vienai par kitaip yra tos partijos nariai. Kitas dalykas, kad vargu ar kitai būti galėjo. Nes tuometinė komunistų partija buvo surinkusi savo gretas iš esmės beveik visus na, šitą sugebančių žmonės Lietuvoje, išskyrus disidentus, kurie jau aiškiai buvo kitoj barikadų pusėje, o tokių buvo. Ir tame tarpe ir žmogus, kuris šiandien jums kalba, ir Vitenis Andriukaitis. Mes, pavyzdžiui, su juo nebuvom nei spaliukais, nei pionieriais, nei to labiau komunistais, bet tokių buvo nedaug. Ir palikim šitą temą. Čia šiaip tik tai. Grįžtant prie tų klaidų, mes 20 metų klausom ne savęs, ne savo interesų vedami darom, kaip štai su Ignalinos elektrinė, ką tik ponas Ašmontas šnekėjo, o klausom patarėjų, kurie atvykę iš šalies, iš kitų valstybių, iš Europos dažniausiai vakarų arba jungtinių valstijų. Ir tai yra tie patarėjai, kurių mes klausom, kurie savo šalyse gyvenimą atvedė į aklygatvį. Juk visa vakarų Europa šiandieną yra aklygatvėje. Jie nežino patys, ką daryti. O mes būtent jų ir klausėm. Tai dėl to nesistebėkim, kad mes irgi atsidūrėm tam tikram aklygatvį, nes tie patarėjai ir savo šalims nieko gero negalėjo patarti. Toliau. Mes kartais pašnekėdavom, kad nėra konkurencijos. Kalbėdami jau čia apie pramonę, apie ekonomiką, o, kad reikia konkurencijų ir taip toliau, užmirždami vieną dalyką, kad konkurencijoje tai laimi kažkas – Ir tai dažniausiai būna vienas arba mažuma, o dauguma tai konkurencijoje pralaimi. Ir mes visiškai negalvojam, o ar mes esam pasiruošę tai konkurencijai? Ar mūsų apskritai netgi, kaip čia jums pasakyti, ir klimatinės sąlygos, ir ištekliai leidžia taip jau lengvai konkuruoti. Ir dėl to mes labai lengva ranka atsisakėm rinkos net nesuvokdami, ką tai reiškia rinkos turėjimas. Kada tu parduodi, pavyzdžiui, telekomą, Suomijos valstybė beje, buvo šnekam, privatizacija išgelbės mus, o pardavėm tai valstybei Suomijos. Bet parduodami telekomą, mes pardavėm ne tik pačią įmonę, mes pardavėm ir rinką. O rinka dažnai yra svarbiau negu pats ta, pati ta įmonė. Mes nesuvokėm ir dabar dar daug kas nesupranta Lietuvoje, kad svarbu yra ne pagaminti, o rasti kam parduoti. O mes įsivaizdavom, kad užtenka tik kažką pagaminti ir viskas bus gerai. Ir čia aš kartoju labai dažnai tą pavyzdį, kuris visiems turėtų būti suprantamas mano, ta aš taip manau, gėlės. Gėlės. Lietuviai augino savo namuose šiltnamiuose labai daug gėlių ir daug žmonių gyveno iš tų gėlių, vienai par kitai prisidurdami. Ne saugodami gėlių rinkos Lietuvos. Šiandieną mes jo visą šitą praktiškai gėlių auginimą Lietuvoje likvidavom ir gėlės įsivežam iš Olandijos, kurie savo ruoštų beje irgi ne viską auginas jie. Didžiąją dalį gėlių susiveža iš pasaulio, kurios auga dar pigiau, kur yra šilčiau ir jie tik perskirsta. Štai aš tik noriu Jums pailiustruoti, ką tai reiškia rinkos turėjimas. E, vyresni vėlgi prisimins Bulgariją tokią. Mes pirkdavom jų ne saugodami gėlių rinkos Lietuvos. Šiandieną mes jo visą šitą praktiškai gėlių auginimą Lietuvoje likvidavom ir gėlės įsivežam iš Olandijos, kurie savo ruoštų beje irgi ne viską auginas jie. Didžiąją dalį gėlių susiveža iš pasaulio, kurios auga dar pigiau, kur yra šilčiau ir jie tik perskirsto. Štai aš tik noriu Jums pailiustruoti, ką tai reiškia rinkos turėjimas. E, vyresni vėlgi prisimins Bulgariją tokią. Mes pirkdavom jų pomidorus, visokius agurkėlius, ten sultis ir taip toliau. Ir Bulgarija buvo neblogiausia valstybė. Šiandieną tai yra viena iš skurdžiausių valstybių Europoje ir niekam savo pomidorų parduoti nebegalim. Dėl to, kad jie irgi nesuprato, ką reiškia rinka – nesaugojo savo rinkos, nu, buvo ir, ir jiems tokios neįveikimos kliūtis, nes apskritai jie tos pomidorus pardavinėjo į Maskvos kontroliuojamą rinką, kur klimatas yra vėsesnis. O kai atsivėrė rinkos beribės, tai paaiškėjo, kad šitų bulgarų pomidorai yra brangus palyginus su pomidorais iš dar pietesnių šalių. Aš tik bandau jums pailustruoti, ką, tai, ką reiškia rinka O mes apie tai tuo metu iš viso negalvojom. Ir aš jau kėliau tą klausimą. Tai kur buvo mūsų anometiniai ekonomistai? Tai ne aš turėjau aiškinti, tuo labiau dabar turiu aiškinti tos dalykus. Tai jie turėjo aiškinti mums. Bet dėja, jie kalbėjo dažniausiai vėjus. Lygiai taip pat jie kalbėjo vėjus apie užsienį investicijas, kurios išgelbės atseit Lietuvą. Bet nepasakydami kito svarbaus dalyko, kad užsienio investicijos eina ten – kur yra mažos algos, kur yra maži mokesčiai ir kur yra palankus klimatas. O kadangi mes norim algų palyginamų su vakarų Europą, tai investicijos ir neiščia. Jos eina ten, kur alga siekia 100 eurų į mėnesį. Jeigu mes norim didelių mokesčių, o be didesnių mokesčių mes neturim ir biudžeto pajamų, Vadinasi, mokesčiai pas mus turi būti atitinkami, kad tas biudžetas surinktų pajamas. Mes, mums jų reikia. Tai jie irgi čia neis. Ir klimatas. Ir klimatas. Apie klimatą mes pašnekėsim kokiai nors išlaidų atskirai. Bet mes visiškai užmiršom tokią savoką kaip ekonominė geografija. Aš jos dar mokiausi savo metu. O dabar apie tai yra visiškai nešnekama, bet geografija, klimatas daro labai svarbų poveikį ir investicijoms taip pat. Tai čia būtų atskira kalba. Šnekant apskritai apie ekonomiką, na, kaip čia nepaskambinti ir nepakalbėti su pirmosios vyriausybės prekybos ministru Albertu Sinevičium. Labas vakaras. Labas vakaras. Ponas Albertai, tai kaip čia atsitiko? Kur mes padarėm klaidas jūsų manimų, kad toli gražu ne viskas mums pasisekė, ko mes norėjom ir tikėjomės? Čia klausimas sunku uždavė, bet tarp kitko įžanga, štai tą paskutinę dalį, kur čia Rolandai išpasakojat viską, tai čia labai <laughs> tokia įdomi gan ir labai tokia teisinga. Reikalas tas yra, kad e, man tai atrodė, yra toks pasakymas, gera pradžia pusė darbo. Ir štai jūs ir e, savo teiginiuose dėstėt, kad mes labai visi tokie buvom ramus, kad neišnaikinkim komunistų partiją arba paskelbim nepriklausomybę ir mes iškart būnam laimingi. <laughs> Tai Gentanavičius garsiai sakydavo, kaip dabar Uspaskichas sako, pakelkim algas iki 4,5 tūkstančio, arba vieną dieną 11, 111. Antanavičius, amžinatilis žmogus, geras, doras žmogus, sakydavo, pakelkim algas kaip Švedijoje ir mes gyvensim taip pat. Bet mano giliu įsitikinimu. Ir čia aš galbūt irgi pasikartosiu, bet suprantat, daro tas visas revoliucijas idealistai, sugalvoja. Daro narsus vyrai, o naudojasi tokie niekšeliai, žinot. Na, no, yra tas dėsnis, dėja yra. Yra bet ir jo. Tai dabar tai toks dalykas, ar čia, atsiminkit, kiek aš, atrodo, jeigu neklysiu, skaičiau kažkur. Ir tarp kitko Patarskas sakė, kaip jau čia buvo tie antri rinkimai, jau nepriklausomai Lietuvoje, sako, mes dabar viską atlikom pagal Basanavičių, dabar užleiskim vietą audėjom, artojam ir darbininkam. Nu, čia toks, tokia poezija bet dabar dvidešim penki metai praėjo jūs klausiat ką mes blogo padarėm o jūs dabar įsivaizduojat žilinskas kad yra energetikos lietuvos patriarchas <laughs> tik tai buvo keturis metus dvidešim penki metai praėjo įsivaizduojat anuos laikus galiu suprast tuo labiau kad mesgi perėjom pas mus akademikai buvo pas mus buvo mokslininkai pasaulinio garso mm. tais laikais kaip smetona savo tvarką darė lietuvoj Tai ten gal tik tai kokių 15 žmonių mokėjo rašyti ir gerai skaityti. Tai jeigu dabar čia mūsų energetikos patriarchas dėsto visiems, kad mes pasakykim hitašį arba dar geriau, nėra elektros, pasakykim daugiau razečių, prisijungsim ir bus. Mm. Tai va štai ir gavosi, suprantat. Ir, ir čia tokios mažorinės, tokios gaidos. Kita vertus, e, man teko visą gyvenimą e, dirbti nu, darbininkų ir paskui vykdomoji valdžioji. Kaip sakant, gaminau materialinės vertybės. Tai va aš tą pramonę jau, jau drįstu teikti jau vis tiek daug metų, 55 metai, aš jau tikrai žinau. Ir ir, ir, ir daug ką, ką dabar žmonės, kai kurie pikti arba kurie ilgisi tų laikų, kartais neteisingai traktuoja, kad reikėjo visą pramonę palikti. Prie to viso tų laikų planinio ūkio ir prie iškreiptų nesąmoningų kainų, turbūt atsimenat, ponas Rolandai, kad benzinas kainavo 20 Lytas. Aš atsimenu, kai šešias kapeikas kainavo. Dar. Keturias, keturias dar. Net keturias? Taip, taip, tai matai, man jau 70, mm -hmm. daugiau atsimenu. Tai va, o dabar tokios kainos. Transporto kaštai visai būdavo. Nu ir mes veždom 38 tūkstančius tonų medvilnės, čia atsiveža mūsų, mhm. kaip jūs minėjot, uzbekas nieko, ar aš čia petys, kaip sakė, čia nieko nedarydavo, tai mes viską ir nugrėbdom. Čia aš kalbu kaip tarybinis darbuvęs ministro mhm. pavaduotojas, o paskui čia penkiose vyriausybėse. Taip, kad žinau ir tą, ir tą pusę gerai. A jūs atsimenat, kaip mes sakėm, kad nešersi Maskvos? Nu tai, taip. <laughs> Aš nežinau, kas čia tas kalbas buvo paleidę. Mes gaminam, e, Maskva iš mūsų imdavo 4,7 procentų jai reikalingo kiekio mėsos. Bet svarbiausia, pons Albertai, tai ačiū Dievui, kad imdavo, nes pagamintai problemos nėra. Taip, ne, taip, tai, bet mes gaudavom velniškų visokių dalykų už tuos dalykus. Oi, Brazauskas man yra pasakojęs, kad sako, nuvažiuoji į Maskvą, nusiveži dešrikių, šito, e, to, kaip čia, stakliškio midaus, Nu, kad... Ir Maskva atiduoda kokias linijas Kauno klinikom, suprantate? Ne, tai taip, tai, o, tai būdavo, man pačiam teko, kaip darėm perginklavimą, kai Garbačiovas čia atėjo, kaip jis sugalvojo, kad reikalinga A grupės, nu, reiškia, <clears throat> pramonės gamintojų, liaudės taip vadinamų, poreikių prekių. Tai man pačiam du kartus aš važiavau, mes pirkom už milijardą dolerių rengimų, mes trysia važinėjom ir vienas KGBšnikas. Tai žinau, kiek mes pripirkom ir kokiom kainom, kaip ten tie dalykai paskui buvo skirstomi. Ir mums paskelbus nepriklausomybę, pas mus iki 94 metų lengvai pramonė ėjo, nu, negražus toks nešnekamas, ešnekamas kalbos, ėjo įrengimai dar. Iki 94 tai metų? Iki 94 metų Dardžiukė Mašinas atėjo į taip buvusi spalį, o paskui Dobilą. Ką jūs sako, čia man naujiena. <laughs> Tu, tai aš jums galiu tokių duomenų duoti, kiek norit, pripasakosiu, čia visai knyga jūsų bus. O palauk, o sandoris kada buvo sudarytas? Sandoris buvo sudarytas 80 tai 87 metais. A, ir šito seno sandorio? aštuoniasdešim devintais metais buvo va važiavom daryt užpirkimus fafe tenai paskui per mažensį rinkimuose ir nuo 90, 89 metų pabaigos pradėjo vidurio pradėjo įrengimai. Bet čia visai sąjunga, tai žinai, kad taip, taip, taip, taip, taip, taip. mes paskui juos čia skirstėm, kaip jau nepriklausom. Bet jau jų nebereikėjo niekam čia pas mus turbūt. Ne, ja, tai visiems reikia, dabar dar tos pačios mašinos. A, dar stovi. Tai čia pačios pažangiausias mašinos. Taip, bet žiūrėkit, pons Albertai, bet jeigu tai bandyt kažkaip apibendrit, Kur pagrindinės klaidos mūsų? Pagrindinė, ne, vienas, vienas dalykas, negalim viską suversti. Pusę tų, nu, kokį 30 procentų pas mus galingumų mes turėjom jų atsisakyti. Turėjom Be abejo, sutinku. Pramonės, sutinku. Kadangi karų darydavo, tai kokia to priešinga šalis norės, kad to čia darytų visą. Be abejo, be abejo. Mažas pavyzdėlis, vien tik tai aukso lūžinų, kaip e, dirbo Klimašauskas šitam, e, na, nu, Vilniaus toj įmonėj tris šimtus kilogramų tik aukso laužo būdavo įsivaizduojat kokius kiekius gamindavo visokių paleidėjų ir siųsdavo į sąjungą kuro aparatūros gamykla tas pats bet iš kitos pusės kodėl mes privatizavom dirbtinį pluoštą o italam reikėjo kadangi tiktai mūsų dirbtinis pluoštas visoj europoj jiem per pakinklius ot kaip jūs minėjot konkurencija kas laimėjo konkurenciją italas nupirkęs jis laimėjo, o mes ką turim iš to nulį. Romanovas geležies, e, geležies ir e, metalų tam perdavė viską. Ir galiu dar tokių pavyzdžių visokių, tokių, matai kaip galvojo, toks kvailas, toks yra buvo, toks privatizuoti tai viską reikalinga. Reikia tik privatizuoti, o žinot, kas daugiausia to klausimo kalba? Tie žmonės, kurie nei velnio nesusigaudo apie pramonę. Dėja taip. Jie nežino, jie žino duos. Įsivaizduojat, mes dabar esam laisva demokratinė Lietuva 25 metai. Smetona per 18 metų turėjo savo lytą ir niekam nevelnių nebuvo skolingi. Mes šiandieną patys tik užsidirbam pusę, kiek mums reikia išleisti. Ir plus dar turim kiekvienas po 13 tūkstančių su viršom skolos, tą turiu 40. E, apie tai mes kalbėsim į perspektyvą žiūrėdami, bet vat, apie tas klaidas, o tai patarėjai, tie patarėjai, jūsgi su jais turbūt susidurdavot, būdamas ministru. Ne, pas mane patarėjų nebuvo. Pas mane yra toks dalykas, visose ministerijose buvo, buvo specialistai ir patarėjai patarėjai privalo būti protingesni. Koks vadovo kredo? Susirastų savo protingesnius pavaduotojus, savo šakos specialistus. Bet aš čia turiu menį iš vakarų patarėjus, kurie vat, Oi, laisvosios rinkos institutą su savo visai... Aš, aš jums tokius dalykus pasakydavo, atvažiuodavo jie į Seimą, Ir jūs atsimėt, ponas Paulauskai, ten jūs eime būdavo. Siūsdavo, paskui ateidavo Kazijisko koks nors atstovas, arba dar kas nors pas Prunskinė. Prunskinė siunčia pas mane. Pradeda man popieriaus paaišyti, aš ir žiūriu į jį ir jis į mane žiūri, ar jis kvailas ar aš kvailas. Jis galvoja, kad mes visai kvaili. Jeigu jis man siūkro siūlo pardavinėti du kart brangiau, kaip pas mus kainuoja. Į tokių krūvas galiu pasakyti. Bet mes klausėm tų patarėjų, arba dalis žmonių klausė. Ne. Man teko, aš sako, penkiose vyriausybėse dirbom, nieko mes neklausėm, darėm savo galvą, nes jie pas mus ir nevažiavo, tarp kitko. Dabar vėlgi tas pats atvažiuos, sužinos apie Lietuvą pažiūrėkit kas privatizavo visą lietuvą be jokio mūsų pirmininkavimo kad mus pažintų dabar vat mes išsiplėsim viską jie žino kaip ir aš ką man reikėjo kai dirbau viską žinojau kas ukrainoj yra kas ten kas ten kas ten taip kad čia yra šventas dalykas nu ir dar vieną vis tiek turiu pasakyt o dabar vėlgi pavyzdys ateina nauja valdžia nauja partija susikūrė konservatoriai su de de de nu dedepistais tais laikais susitarė, susėdė dviese, tryse, darykime mažoritarinę sistemą, pusę, vienbal, nu, kur vienmandatinę. Nu, va, ir užsitikrino po 25 metus, pirmieji 10 žmonių, savo rames galingas vietas. Nu ir kas iš to išėjo? Jeigu dabar, pavyzdžiui, jam reikalinga kažko, tai įsivaizduokit, partija paskiria, ar visai, tai dabar vėl kokį tai paskirs kitą, arba už paskyho partijas, 13 pavaduotojų turi. Bet jie nieko nesusigaudo kur mat matėt kaip tas kažkoks ateina iš darželio susisiekimo ministro pavaduotoja nori būt moteriškė nu ir dabar daleiskim įsivaizduokit reikia kokį tai klausimą spręst o tai jisai turi paklaust politinio pasitikėjimo tos valdybos au pavyzdžiui uspaskichas išvažiavęs arba kur nors butkevičius į briuselį ir nėra su kuo ne, nu tai čia yra tos daugiapartinės sistemos į, įdos ir, tokius jos... taip ir praėjo ir praeina savaitė ir tema jau tampa nebeaktuali vis tiek turi vadovauti, nu, kalbėkit jūs kaip norit. Dabar, dabar pasiklauskit, pavyzdžiui, pasiekmoka, kur tie visi pinigai yra. Taigi pramonės tie visi pinigai, mūsų visi uždirbti. Pakviestas vienas patarėjas, antras konsultantas, trečias konsultantas, atėjo, parašė, kaip Frenkis, Frinklis ir išvažiavo. Ir viskas. Jau nekalbant apie snorą. Kaip snorą iš mūsų, taip sakant. Nu taip, tai va. Tai čia jau yra kulminacija tiesiog pinigų išvežimo iš nu, Lietuvos. Nu, bet, ne, bet suprantat, ką, daug pas mus sako, kad demokratinė valstybė mes gyvenam, ar ne? Ir jūs taip pat sakot, nepriklausomų demokratijų. Aš taip valstybė. nesakau, aš ir klausiu. Nepriklausomi ir jokios demokratijos. Pas mus demokratija, žinot kokia, kad aš kalbu, ką noriu, mes dabar per radiją šnekam, bet svarbiausia, kad mūsų niekas neklauso. Va, Va. Tai demokratijos viršūnė. Tu kalbėk, ką nori, tavęs vis tiek neklauso. Aš, aš ir sakau, tarybiniais laikais aš irgi galėjau išeiti viduriu į lauko ir ką noriu šaukti. Tarybiniais laikais buvo taip, sakė, leido Garbačiovas išeik į Raudoną aikštę ir koliok Amerikos prezidentą. Ir mm. tavęs nieks nesuėjo. Taip, tai dabar irgi panašiai tai dabar irgi panašiai vat šiandieną dar sąjūdį kai paklausiau kažkaip tai aš vis tiek prisimenu gi visi ten to klaik ten kas ką galėjom kas ten tas vėliavas pasiūlom kas ten vėl ką kas darbe kas bet nu darėm visus tuos dalykus vat atsiminkit dar tokį dalyką vat at jūs puikiai pamenat tas kruvinas dienas ir sausio paskui pučas ir paskui sausio įvykiai nedaug to problemų nu, tų tų į priekį buvo bet pagalvokit ar kas nors komandavo mum kad būtų elektra ar kas nors komandavojo vyriausybei, kad būtų ryšys, kad važiuotų traukiniai, kad būtų susisiekimas, kad pienas sviesto duonos užtektų. Ar ką nors, ar jums reikėjo kviesti ministrą į partijas nurodinėti, kaip daryti? Jokios, nei partijos, nei buvo niekas. Visi darėm, ką reikėjo daryti. Taip pat ir fabrikai tos pačius dalykus. Taip ir gam... puikių žmonių pas mus fabrikuose ir pas mus gamyklos. Tai žiūrėkit, pons Albertai, Jeigu pabaigai pasakysim, kad tiesiog metai iš metų mažėja kompetencija valdančiųjų. Taigi, nu, tai čia tai ne, ne tai, kad... Ir čia yra matyti viena iš... Metų. Tragiškai, tragiškai. Įsivaizduokit, dabar sėdėt jūs seime 15 metų atėjo Šomenas Valinskas, vieną lan, vaikučių langelį sugalvojo, Valinskas toletuose uždraudė kažką kalbėti. Ir taip galit pagalvot, kokiul parodyk valstybė atėjo cirkininkas. <laughs> Na gerai diktuoja visiem, nu, praėdusiam dantis politikiam. Atės sėdė dantis, nu, rankytas, tabinė ir patenkinti. Gerai, dėkui, ponas Albertai. Sveikatą. Dėkui. Paklauso muzikos. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Oi, laužai dega jau gerokai po 11, bet jau turim išsakyti viską, ką reikia išsakyti. Sąžio 25-mečio proga. Ir tęsiam mūsų klaidų vardinimą. Aš sakyčiau taip, mes sumaišėm sistemos įdas su žmogaus įdomis. Ir e, manėm, kad daug kur yra ne taip, kaip turėtų būti, dėl to, kad sistema kalta, o daug kur yra kaltas pats žmogus. Ir tai nėra būdinga tik tai ar anai sistema, ar kokie kitai. Tai yra apskritai būdinga žmogui visur ir visada. Ir vat viena iš tokių įdų, žmogaus įdų, Tai tie rinkimai kas ketveri metai, apie ką kalbėjo prekybos ministras. Iš vienos pusės ir nėra kito mechanizmo. Kaip sako, demokratijoje nieko gero nėra, bet geresnio, geresnios formos niekas nesugalvoja. Yra tame tiesos. Bet yra ir kita tiesa, kada kas ketvertą metų yra rinkimai, tai, tai įsivaizduokit, ateina nauji žmonės, jie pradeda kažką kurti, kol kažkas pradeda aukti, iš jų sumanimų. Jau ateina nauji rinkimai, ateina kiti, jie viską nubraukė. Ir tai neišvengiamai kelia chaosą. Ir štai grįžtant į pono Jeronimo prie, priekaištus, kad rėjimas yra dėl valdžios, va dėl to ir rėjimas, na, jeigu kas ketvirtą metų yra rinkimai. Tai kas ketvirtą metų ir bus rėtinos, nes visi nori būti toj valdžioj. Iš kitos pusės žmogaus įda, ką duoda? At, at, aš jums duodu pavyzdį. Štai yra rinkimai. Ir vienas, kaip dabar sako, aš jums pakelsiu minimalią algą į padėbesius. Fantazuodamas visiškai ir kas mane labiausiai nervina, kad tai kalba verslininkas, kuris turėtų suprast, ką jisai šneka, jis kalba absoliučiai neatsakingus dalykus, visiškai neatsakingus, nes įdomina. Tik buvimas valdžioje ir dėl to jis manipuliuoja nesuprantančių žmonių sąmonę. O dabar atsistoja kitas ir sako, kad jis neteisus, kad nėra iš ko tokią algą mokėti – Ir tas paprastas žmogus, už ką jis balsuos, jis aišku balsuos už tą, kuris žada, visiškai nesvarstydamas, iš kur jisai gaus, nes jis ir neturi tokių sugebėjimų svarstyti. Štai vat yra ta žmogiška įda, kada jisai trokšta valdžios ir dėl tos valdžios meluoja, arba trokšta apsaugos kažkokios teisinės atsidurti Seime ir dėl to meluoja. Tai čia yra ne sistemos kažkokios konkrečios įda, čia yra žmogaus įda ir jinai vienodai pasireiškia bet kur, bet kur. Toliau. Yra dažniausiai nesuprantama, kad politika ir ekonomika tai yra kaip višta ir kiaušinis. O pas mus yra pilna žmonių šiandieną. Ir vakar jie buvo, jie per visus 25 metų yra, kurie politikuoja, ekonomikoje mežai susigaudo dažnai ir nenori susigaudyti, nesuprasdami, kad yra neatskirimi dalykai. Neatskirimi. Ir kai sprendimus priima žmonės tolimi ūkiniams reikalams, kai sprendimus priima arba siūlo ir patarėjais dirba kabinetiniai ekonomistai, kabinetiniai, neuždirbė niekada patys neįlito, verslų neturėjo, o gyvenantis iš, sakykime, Skandinavijos bankų algų. O mes klausom jų patarimų. O jiegi realiai su ekonomika, su ūkiu nėra susiję, įmonių neturi. Bet jie mums, jie mus mokina. Ir štai tas perdėtas politikavimas, jis labai būdingas, aišku, humanitarams. Jie labai mėgsta visus mokinti, kalbėti tokius tuščius gražius žodžius. Ta wishful thinking. Kiek pas mus yra romantiškų norų, kad būtų taip, kai būt negali, iš principo, bet žmogus šneka, nes jam norisi, kad tai būtų. Ir ta proga aš pasakysiu tokią, na, juoką. Sėdi šeima kambaryje, staiga į duris kažkas beldžiasi. Atidaro, šeimos galva duris stovi fėja su žydrais rūbais, nuostabaus grožio moteriškė, mergina, bet kažkodėl laiko kirvį ant, pečių, ant pečių. Ir tas vyras klausė, kas jūs tokia? Sako, aš geroji fėja. O kodėl jūs su kirviu? Matot, kaip jūs mažai žinot apie gerasias fėjas. Tai čia štai yra atsakymas daugeliu iš mūsų, kurie, <laughs> kurie žiūri į pasaulį, visiškai nesuprasdami, kokios tos tariamai gerosios fėjos yra. Turim skambutį, paklausom. Labą vakarą. Labas vakaras, čia skambina tas pats Edgaras, kuris skambina laidos pradžioje. Aha, iš Anglijos. Taip, teisingai. Tai tikrai trumpą klausimą jums noriu užduoti. Prašau. Kaip jums, kaip jums atrodo, ar liberalizmas kaip idėja iš principo yra gera ir reikalaujanti mažų reformų? Ar galbūt ją reiktų iš principo panaikinti ir sukurti kažką kitokio Lietuvoje? Aš atsakysiu jums labai paprastai. A, jūs jau nėra eterė? Jau nėra. Girdžiu jūs. Girdžiu. Ai, girdžiu. Žiūrėkit. Pat mes vienoje iš laidų berots ponas Pūras patvirtino, kad negyvendamas sociume, žmogus net netampa žmogumi pilna, pilna verčių. Vadinasi, kad jisai galėtų po to rinktis, ar jis liberalas, ar jis socialdemokratas, ar dar vėl nežino kas, jis pirma turi būti kažkokios žmonių bendruomenės narių, jis ten turi aukti. Ir dėl to jau vien iš šito pavyzdžio yra aišku, kad liberalizmas arba individualizmas ir iškelimas – atskiro žmogaus teisių virš to mes, kaip aš sakau, aš iškelimas virš mes, neturi jokių perspektyvų. Tai tik laikinai gali atrodyti kaip pergalė, kas dabar ir atrodo daugam Europai iš liberalų. Bet toj pačioj Europai ir jūs Anglijoje gyvendamas puikiai turit matyt, kaip atrodo tie imigrantai, kurie veikia kaip kolektyvas, kurie turi savo religiją, ir argi atsilaikys tas liberalas prieš tą kolektyvą? Sutinkat? Visiškai su jumis sutinku. Ar galima iš to užduoti dar vieną klausimą? Prašau. Gerai, tai mes tada tariam, kad liberalizmas blogai, tai žmogus... Ne tai, kad blogai, žiūrėkit. Liberalizmas tam tikrose rėmose, aš pats sakyčiau, esu liberalas. Bet jis negali būti be ribų, visiškai kaip dabar yra nueinam. Aš keliu klausimą taip, ar jūs pirma lietuvis, ar pirma liberalas? Jeigu jūs atsakot, kad jūs pirma lietuvis, paskui jūs galite būti liberalų, ten krikdemų, socialdemokra, ko jūs tik norit. Bet jeigu jūs esat pirma liberalas, o paskui lietuvis, jau yra visiškai kita situacija ir va, toks vyksmas neturi ateities. Na, teisingai, apie tą vyraujančią ideologiją kaip tik ir klausiu, kad ten kokių kitų pasireiškia dalykų, tai gali būti. Tai tada antrą klausimą. Gerai, tai jeigu vyraujanti ideologija, liberalizmas, aukščiausia, kad būtų, tai blogai, tada kokie būtų galima sugalvoti ar naują, ar galbūt iš istorijos paimti, kokia jau buvo, kokia būtų gerai. O, čia klausimas yra iki ryto, suprantat, čia žmonija diskutuoja tūkstančius metų, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Bet yra akivaizdu, kad šiandien vakarų civilizacija nuėjo kliskeliais. Jinai galų galiai išmiršta, jūs tą matot gyvendamas Anglijoje, jūs tą matot iš arti, kaip tas viskas atrodo. Ir pradžiai reikėtų grįžti nors į normalų kapitalizmą, į normalų, nes šiandieną tai yra iš viso kažkoks marazmas Europoje. Nei kapitalizmas, nei socializmas. Iš esmės dar mes visi tarnaujam saujelį žmonių interesams. Tai yra bankininkai pagrindė. Ir viskas, kas šiandien yra daroma Europoje ir jungtinėse valstijos, tai iš esmės yra gelbstimi bankai ir bankininkų klanas. Na, tenka, tenka sutikti. O jūs ar turite savo kokį nors supratimą? Jūs susiformavusi, kokia būtų ta ideali būsena? Turiu, turiu. Ideali, ne, nevartokim tokių žodžių, tokių jau maksimalių ideali. Aš be abejo turiu susiformavęs ir savo e, nuostatais, ir savo matymą, ir mes apie tai kalbėsim kitose laidose. Čia ne šio vakaro tema, gerai? Ja, supratau, taip. Gerai, dėkui tai Jums. Dėkui, dėkui. Mes turim vis tiek jau skubėti, nes mūsų malkos baigėsi laužai. Aš tik dar, tęsdamas tas klaidas, porą tokių niuansų, kas mus turėtų pagosti iš esmės. Visa tai, kas darosi Lietuvoje, Tai jokių būdų nėra kažkoks unikumas Europos Sąjungos mastu. Lygiai tokiai pačioj situacijoje yra bulgarai, vengrai, slovakai, netgi rytų Vokietijoje yra labai panašios problemos, nes, pavyzdžiui, bedarbystė rytų Vokietijoje yra žymiai didesnė negu vakarų Vokietijoje. Vakarų vokiečiai iš aukštų žiūri į rytų vokiečius, rytų vokiečiai nesenai čia buvo tokia apklausa – tai nemažas procentas sako, mes norėtume vėl tos Berlyno sienos ir norim grįžti atgal. Ir tie procesai yra beje visose rytų ir centrinės Europos valstybėse. Visose žmonės kažkaip pradeda susivokti, kad ne ten eina. Ir bando grįžti atgal, bet vėlgi, atgal grįžti nebeįmanoma. Irgi lietuvaičiai, supraskime ir šitą. Pas mus Lietuvoje, aš skaitau dar, kartai žmonės serga nostalgijai, įsivaizduoja, kad galima grįžti atgal. Nebėra jau kur grįžti. Ir Rusijoje jau nėra tos sistemas. <laughs> Rusai lygiai taip pat yra e, paskendę kelio paieškose. Dėl to kelioje reikės ieškoti patiems. Nėra kito atsakymą. Ir štai prisiminus ir tą pačią neligybę, kurią mes dabar gyvenam, kada mums valstiečiams moka išmokas vienas prie keturių, tai moka ne tik lietuviams, taip pat moka nelygiai ir tiem patiem Lenkam, ir Rumunam, ir kitiem – Nu tai kaip mes galim, kaip mes galim tada gyventi pakenčiamai, palyginus su to, su kuo mes save visą laiką lyginam, prie tokių išmokų. Ir antras dalykas. Dabar mes esam pratinami galvoti, kad mes gaunam iš ES pinigų ir kad štai dėl tų pinigų verta būti dar tenas ir kentėti visus šitos marazmus. Kartoju ir kartoju, jeigu jūs suvesit visą balansą, tai dar klausimas, kas kam primoka. Nes vienas dalykas, tą, ką mes gaunam iš ES tai dažniausiai ir grįžta įvairiems verslininkams, kurie gali tos pinigus paimti. Vienas dalykas, kita dalis pinigų grįžta, nes iš karto yra nurodoma, iš ko pirkti prekes, o tos prekes yra pagamintos ne Lietuvoje, dalis pinigų taip grįžta. Toliau, kalbant apie jau mūsų įnašą, mes sumokam kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto, mes mokam į Briuselio kasą šiuo metu virš 100 milijonų litų kas mėnesį gyvų pinigų. Mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Apie tai niekada nešneka tie, kurie kalba apie šitų Europos pinigų, čia mums teikiamas kažkokias tais naudas. Bet dar yra svarbesni dalykai, kurių mes nevertinam. Va štai vien ele... Ignalinos elektrinės uždarimas, kada dėl to pabrango elektra, jeigu jūs dabar sudėsit kaštus, kuriuos mes visi sumokam už tą pabrangusią elektrą, taigi tą irgi reikia pridėti prie mūsų įmokų į Europos Sąjungos už buvimą toje Europos Sąjungoje. O kiek dar kitų dalykų, mes netekom muitų mokesčių. Mes e, žemės ūkį turim derint pagal juos, o ne taip, kaip mums reikia. Ir galybė kitų, kai jūs viską sudėsit, o ne tik tą, ką jums visada rodo, tos, tos grinus pinigus. Tai man atrodo, kad mes esam čia primokanti pusė, o negaunanti pusė. Ir štai kaip apibendrinimą viso to, kad tai yra ne tik Lietuvos bėdos, aš paminėsiu tą pačią Lenkiją ir Gdansko laivų statyklą. Gdansko laivų statyklai prasidėjo solidarumas, ten dirbo elektrikų Lechas Valensa, to solidarumo didvyris ir paskui e, Lenkijos prezidentas. Ir štai, kai prasidėjo solidarumas Lenkijoje toj Gdansko laivų statykloj, jie norėjo tik didesnių algų kada jie šventė solidarumo 25 metį berots, jie šventė prie uždarytos Gdansko laivų statyklos. Štai yra rezultatas svajų ir tikrovės. Huh? Hm? tavo lopšyje išsuptiems vaikams reikia saulės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins, prievartos bukos stabais ir raudono melo pranašams baimę ir klastas atleisk. Iš visų kraštų ir visais keliais skubam apkabinti tave laisvės vardas gintarais, sulėpnus jaunam veidėm. pasilenk noriu tau žemai, kryžių ir daidų šalyje, tavo lopšyje ir supliems vaikams reikia saulės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave apaugins, prievartos bukos tapais ir raudono melo pranašams baimė ir klastas atleis. su Rolandu Paulausku. Taip, tęsiam naktigonę. Paskutinė dalis mūsų pokalbio. Pabandysim pasižiūrėti šiek tiek į priekį. Iš to, ką matom dabar, kas galėtų iš to išsivystyti ateityje, turint omenyje, aišku, tarptautinį kontekstą, ne tik čia mus. Čia noriu pasakyti, mes gaunam signalų, kad šiandieną įvairios Lietuvos vietose nesigirdėjo mūsų laida. Kaip kur pusvalandį, kaip kur dar kažkiek minučių. Tai noriu pasakyti, kad yra įrašas. Jeigu kas norės, visada gali laisvosios bangos internetiniam puslapį rasti įrašus. Arba Gilvidė kanalas YouTube. Ten yra visi įrašai laisvosios bangos. Ir dabar šnekam, kas bus toliau. Žiūrėkite, Europos Sąjunga šiandieną yra kuriama kaip unitarinė valstybė arba federacinė valstybė, iš esmės kaip valstybė. Tai jau yra visiškai akivaizdu, įstatymo viršenybė Briuselio yra, dabar yra bandoma biudžetų kontrolę paimti įvairių valstybių, bus bankai kontroliuojami iš centro, euras yra, dauguma jau įsivedė, kiti tuo įsives. Ir jie iš savo taškų žiūrėdami elgesi teisingai, nes norint išsaugoti šitą projektą, va tą Europos Sąjungą, jeigu bus 27 nariai su savo iniciatyva, su savo interesais, šitas projektas neišgyvens. Dėl to jie nori, nenori, turi naikinti valstybių suverenitetus, norėdami išsaugot Europos Sąjungą. Europos Sąjungai šiandieną vadovauja biurokratai, tai yra žmonės niekino nerinkti, Europos komisarai, kurie ir, ir iš esmės sprendžia visus reikalus, jiegi nerinkti. Mes juos paskyrėm nuo Lietuvos ir daugiau viskas, jokies įtakos mes jam neturim. Europos parlamentarai įstatymų iniciatyvos teisės neturi, jie tik rankutės kilnoja. Ir vėlgi sakau, jeigu žiūri iš tos kuriamos centralizuotos valstybės pozicijų, jie teisingai elgesi, nes kitaip ir nesukursi. Įsivaizduokit kolūkį, kuriame kiekvienas agronomas sieja tą, ką jisai nori. Toks kolūkis bankrutuos labai greitai. Tam ir yra kolūkio pirmininkas, kuris kontroliuoja viską. Tai lygiai tas pats ir su šito dariniu, ir su kiekvienu kitu. Ir dėl to jie elgesi logiškai. Bet ar mums šito reikia? Štai kur klausimas. Mes turim kelt klausimą, ar mum reikia to? Ir jau čia atsakymai skiriasi. Vieniems vis dar reikia, vieni vis dar įsivaizduoja, kad ten yra šviesa ir reikia į tą šviesą eiti, kiti vis, vis labiau mato, kad čia einama ir visai ne ten, kur mums reikia. Yra dar viena su Europos Sąjunga susijusi tokia problema, ma, mums problema, o jiems sprendimo būdas. Norėdami apriboti valstybių suverenitetą ir sumažinti jų, jų įtaką į centrą, jie pasisako už Europos regionalizavimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie nori sukurti apie 150 arba netgi 200 regionų Europoje iš valstybių. Ir tie regionai bus tiesiogiai pavaldus Briuseliui apeidami valstybių sostinės. Jau yra tie žemėlapiai nupiešti, jau yra nupiešti senai, jau čia ne dabar, aš jau juos Aš jau jos mačiau prieš 57 metų, to žemėlapis. Va, to Europos, kažkur ten tos Europos komisijos gelmėse, visokių pakomisių gelmėse yra kūrimi va šitie modeliai ir jie vėl, jie teisingai elgesi. Ko jie nori iš to pasiekti? Nes, pavyzdžiui, kaip jūs, Briuselis visada bus silpnas palyginus su Vokietija, su Prancūzija, aš jau nekalbu su Anglija, kuri demonstruoja savo visą laiką interesų viršenybę. O štai jeigu tu suskaldai regionus tas valstybės, tie regionai silpni, istorinės atminties neturi, visai kitas jų yra svoris tarptautinėje erdvėje, tada jau tu tą regioną gali kontroliuoti. Taip, kad Briuselis elgėsi teisingai, bet ar reikia šito tai pačiai Vokietijai? Ir ne veltui ten susikūrė šiandieną partija alternatyva Vokietijai, kuri visai kitaip mato perspektyvas Vokietijos. Ir mum beje, tie patys klausimai turėtų kilti. Ir štai dėl to šiandien atsiranda separatistinis judėjimas Bavarijoje. Bavarai prakalbo, kad jiem reikėtų atsiskirti nuo Vokietijos. Katalonija, Ispanija, Venecija netgi Italijoje irgi jau pareiškė norą išeiti iš Italijos sudėties. Ir čia sutampa interesai. Aš tai kaip panašiai sutapo sąjūdžio pradžioje Lietuvos interesai, išeiti iš Tarybų sąjungos. Ir tų stambių globalinių žaidėjų, kurie norėjo tą Tarybų sąjungą likviduoti. Sutapo to momentu mūsų interesai. Tai dabar, sakykime, Katalonijos interesai sutampa su Bruselio sprendėjų interesais. Ir jie rems šitos separatistinius judėjimus. Jie rems. Iš kitos pusės, kadangi einama šitokiu keliu, tai svajos apie tautų sąjungą apie ką mes svaigom stodami Europos Sąjungą. Pamenat, kokios buvo šnekos, kad mes norim gyventi tautų sąjungoj. Jos yra visiškai nepamatuotos, kadangi aš jau sakau, kuriant šitą valstybę Europos Sąjungos projektą, tautos kliudo, ypatingai tautos valstybinės tautos. Ir tautos tampa ne tik, kad nereikalingos, jos yra apskritai užmirštamos ir ignoruojamos. Ir dėl to yra iškeliamas tas aš prioritetas prieš mes. Nes jeigu bus tų aš, daugybė aš, jos yra žymiai lengviau kontroliuoti ir kreipti, kur tu nori, negu tuos mes, kurie turi savo istorinę atmintį, kurie turi savo valstybę. Taip lengvai tų dalykų nepasuks ir dėl to yra skaldomi tie mes į kuo smulkesnių aš. Tokia gauja, aš pasakyčiau, aš su ta gauja, kur nori, ten jie ir nuvesi. Bet štai kalbant apie tokius dalykus, mes pašnekinkim Romualdą Ozolą Jis turės ką pasakyti šitą temą. Labą vakarą, panas Ramai. Labą naktį. Labą naktį jau, taip. Ar jūs girdėjot mūsų šnekas? Ar neturit galimybę? Negirdėjau, negirdėjau. Kaip? Negirdėjot? Negirdėjau. Bet aš jūsų tiesiog paklausiu, mes jūs vis tiek esat kontekste. Kaip jūs, kaip jūs matot, kur mes einam, kaip valstybė, kaip tauta, turint omeny jau Europos kontekstas šios dienos ir jau matomas perspektyvas? Gal jūs matot, aš jų nematau. E, einam į eilinę griūtį dar vienos imperijos ir tiek. O mes tuo tarpu plepam ir nieko nedarom. Vyriausybės linkčioje galvom Briuselį, Varšuvai, dar kam nors ką atranda patenkintos. Žmonės e, žiūri ir laukia. <laughs> O tuo tarpu jie daro su mumis ką tik tai norim. Nežinau, man Bet tai kur čia yra įda? Kur čia yra įda mūsų, kad mes taip lengvai pasiduodam visiškai mums nenaudingiams procesams? išsekom. Manau, kad išsekom kaip reikiant. Ar išsekom kaip tauta, ar kaip elitas? Elito niekada ir neturėjome. Aš nematau jo. Jeigu e, e, apsišaukeliai vadinasi elitu, tai tada aš nežinau, kas yra elitas apskritai. Nu, elitas yra tie, kurie sprendė šiuo atveju, kurie turi sprendimą teisę. O žmonės, kurie gyvena po jais, tai pavargo paprasčiausiai. Aš manau, kad e, mes turime, <clears throat> jeigu dar, dar norim laikytis, tai turime galų galę pasakyti, kad, na, turim e, rasti būdą, kaip valdžiai prieš pastatyti savo valią, tautos valią. Nes tuo tarpu jokio žodžio, jokio veiksmo, E, jo žodžio negirdi, veiksmo nepriima, tik tai tai, ką daro ji, tai yra gerai. Aš manau, kad e, sąjūdžio metais e, toks buvo terminas valdžios kova, valdžios karas prieš tautą. Tai šiandien vyksta tas pats. <clears throat> Ir užtat vieni tai pamatę ir nebelaukdami nieko gero žiūri, kaip prasikrapštyti čia ką nors, kitim mauna iš Lietuvos, o valdžia dėl to labai patenkinta. Tuo tarpu ant mūsų griūva tokios atsakomybės, kokios, kokio, kokiu dar neįsivaizduota buvo netgi tarybiniais metais. Taip, iš tikrųjų taip. Mes vis dar gedim, gedim anų, anų laikų skriaudose gyvenam, nejausdami, kad dabar skriaudos uh, na nei kiek nemažesnės ateina. Klausykite, čia jau neskriaudas yra. E, trys pagrindiniai dalykai kiekvienai tautai, aš manau, kiekvienam žmogui turėtų būti šventi dalykai. Tai yra žemė, tai yra kalba ir atmintis arba istorija. Aš laikau, kad istorija tai yra tautos atmintis. Ką darom su žemė? Taip. Ką darom su kalba? Taip. Ką darom su istorija? kur mūsų kaip tautos valia šitais klausimais nėra jos. Ne joks prezidentas, ne jokia partija, ne joks Seimas, ne jokia valdžia šiandien neapgins šitų dalykų, nes jie yra visi tobulai valdomi vadinamosios integracinės politikos. Ir kol Lietuva nesupras, kad jinai turi priešintis savo valdžiai manipuliuojama iš Briuselio ir kovoti su savo juodaisiais, kurie pritarė visam šitam reikalui, tikrai mes perspektyvos neturim. Tai nesąjūdžio reikalas, sąjūdžio dabar nebus, naujo sąjūdžio nebus. Ne, ne, tokio turi, tikrai nebus. Turi atsirasti grupė žmonių aplink, kurios galėtų telktis kiti aiškiai sakanti, šita žemė yra mūsų, kalba yra mūsų, istorija mūsų, nenurašinėkit, neperrašinėkite, nemeluokit. Tai. Taip. Ir nėra tėvas vienas, tėvas du, o yra mama ir tėtis. Ir dar vienas baisus mums, mums rūpestis - atkurti savo gynybinę galę. Juk mes esame integruoti dabar į pagal NATO e, projektą integruoti į Lenkų gynybinės pajėgas. <laughs> Lenkai turi, Lenkai turi ginti mus E, agresijos atveju. Mm. Kokia agresija čia numatoma? Rusija? Ne. Tai Rusija, jeigu pultų Lietuvą, šiuo atveju jinai pultų Europos Sąjungą. Be abejo, be abejo. Jeigu pultų Europos Sąjungą. Taip, kad agresija ateit, tik iš Lenkijos ateit, ir prognozuotina apskritai. Ateitų kas ginti? Lenkai mūsų ginti ateitų. Tai vieną kartą atėjo rusai e, nuo e, Hitlerio ginti, dabar ateitų Lenkai. Kada išėjo rusų kariuomenė? Štai apie kokius dalykus. Taip. Net neužsimenama viešoje erdvėje. Tai apie ką mums tada, kokią viltį mums turėti iš savo brangiųjų valdžių. Užtat aš dar kartą sakau, baigdamas, niekas mūsų negalės apginti, jeigu patys neapsiginsime. Nėra galios, politinės galios šiandien valdžioje nėra. Bet kokio lygmens, pradedant prezidentu, baigiant E, eilinių e, savivaldybės tarnautojų. Jeigu tenai tik tai nesusitelkia nacijos e, nacionalinių pagrindų konsoliduota vieninga bendruomenė, ką šiandien daro Lietuvos Lenkai. Jie puikiai susitelkia aplink apsišaukelį vadą, bet tai jiems yra naudinga, jiems tai yra duoda privilegijas. Bet ne tik Lenkų pavyzdys mus turėtų įkvėpti šiuo atveju, bet yra ir Islandijos pavyzdys, ir Vengrijos pavyzdys, kad galima. E, man atrodo, mums labiausiai e, priimtinas būtų Vengrijos pavyzdys, ką mes turėtume e, padaryti. Tai visų pirma, e, pasijusti e, nepriklausomais kaip tautai kaip šitą puikiai jautė ir jaučia šiandien vengrai. O visi kiti daugiau ar mažiau yra e, integravęsti jau į esamas socialinės struktūras ir jiems tai neblogai, tame tarpe ir Islandijai. Jie iš tiesų parodė kaip nacija savo galę, tačiau E, jų galimybės yra nepalyginamai didesnės negu Lietuvos. Vengrijos galimybės nedidelės. Yra. Panašios, panašios į mūsų. E, kažkur. Vengrijos galimybės yra panašios į mūsų galimybės. Taip, taip. Štai kur problema, bet jie sugebėjo. Sugebėjo. Reikia iš nieko padaryti kažką, kas siutina ir baimina visus Briuselio e, integratorius. Taip. Lietuvoje dėja šito nieko neturim. Taigi viskas e, priklauso nuo to, ar galų gale mes pasakysime oriai, kad mes esame. O dabar mūsų nėra. Gerai. Dėkui, ponsonomai. Iki. Dėkui. Ir tęsiant, aš viltį matyčiau dar ir kur kitur. Ir daugą už mus padarys pati istorija ir gyvenimo eiga. Nes Europos Sąjunga, į tą, kurią mes taip veržėmės, šiandieną pergyvena labai sudėtingą laikotarpį. Nemanau, kad jis jau bus toks, kai buvo prieš keletą metų. Ir kodėl taip nebus? Todėl, kad jie gyvena iš skolų. Tas gyvenimas, kuris mus taip viliojo, didžia dalim buvo sukurtas skolintais pinigais, nekontroliuojama emisija. Viso šito jau jie nebegali šiandieną daryti Ir dėl to spaudimas iš jų pusės mums, ne šiandien, ne rytoj, bet skaičiuokim metų dviejų, trijų bėgėje, jisai mažės, atsiras mums naujos galimybės, kaip tautai, kaip valstybė, ir ne tik Lietuvai. Visiems atsiras, visiems atsiras. Aš kau vėlgi, net vokiečiai ir tie jau ieško kitų galimybių Europos Sąjungoje. Toliau, Europos Sąjungoje didėja bedarbystė. Ir jinai didės toliau, nes gamybą tai jie iškėlė. Ir negražinė gamybos – Jie bedarbystės nesumažins, ką jie bešnekėtų. O gamybos jie nebegali gražinti, nes pirmiausia žmonės yra išlepę tenais. Ir mūsų emigrantai, kurie dabar gyvenat įvairiuose šalise, jūsgi matot, kokie jie yra išlepę. Tai jūs dirbat už juos tos darbus, o jie jų dirbti nenori, bet jie taip galiu elgtis tik dėl to, kad jie turi tos orinius pinigus. Tas laikotarpis baigėsi. Štai puikus pavyzdys yra, Barcelonoje buvo dabar šią savaitgalį riaušės, tai plakėsi ne kas kitas, o policininkai su gaisrininkais. Ir gaisrininkai pilnoj savo uniformai, tai policininkai pila jos ten kažkokį vandenį ar kažkokį nežinau ką dar, o tie, žinai, apsirengia neįveiksi jų. Nu, gražu žiūrėt, gražu žiūrėt. Štai yra tiesiog smulkios detalės, bet jos iliustruoja, kaip, kaip tas visas grožis, tas tirpsta kaip ledai vasarą. Ir socialinė įtampa auga ir auks toliau. Tai yra neišvengiami dalykai vakarų Europoje. Ir tas didina mūsų ir poreikį mums patiems apsispręst, ką daryti, ir galimybių lauką taip pat plečia. Toliau jie dar turi migrantų problemą, kuri dar prisideda ir prie taip jau esančių bėdų, tai jie dar migrantų problemą užsideda ir jau čia tie liberalai, nežinau, kuo čia vadovaudamiesi, kokius tikslus savo keldami, tiek to jau dabar apie tos jų tikslus, bet aš matau rezultatą. Šitas procesas sukelia dar papildomas problemas vakarų Europoje ir tik greitina tų problemų vienokį ir kitokį sprendimą, kuris, sakau, atvers naujas erdvės mums. Na ir aišku, jie vis dar bando vertybių keitimų užsiminėti, jie eina tuo savo keliu liberalizmo, manydami, kad tas kažkokią tai perspektyvą jam duos. Vadina mus atsilikėliais atvažiavę čia. Dėl įvairių dalykų aš atsakau labai paprastai. Pabūkime atsilikę, tegu jie eina į priekį, tegu jie bėga, ten yra bedugnė priekyje. Taip, kad mes džiaugiamės, kad mus vadina atsilikėliais. Nes ten kur jie bėga, nėra jokios ateities. Tai yra, nu, nežinau, nu, logika elementariai kiekvieno žmogaus, kuris dar neprarado sveiką nuovoką, tą sako. Ir žiūrėkit, aš jums pasakysiu dar vieną tokį niuansėlį, rodantį, kur eina, kur eina va šita visa liberalizmo ideologija. Suomiai pastatė filmą apie savo nacionalinį didvirį, generolą maršalą Mannerheimą. Mannerheimas vadovavo kovai su rusais, 39 metais. Bet tai yra tokio rango žmogus kaip mūsų Antanas Metona. O jeigu paims istorinę asmenybę, kaip koks Vytautas Didysis. Ir jie dabar stato filmą, jau pastatė tą filmą. Ir žinot, kas vaidina Mannerheimą? Šitoj politkorektiškoj multikulturalistiniai Suomijoje. Kenijos juodaodis aktorius. Tai būtų tas pats, kaip mes statytume filmą apie Kestutį ir Birutį, Nu ir aktoriai būtų atitinkami vat, iš Kenijos arba Nigerijos. Ir čia ne bairis koks, yra internete, pasižiūrėkit. Tai kitaip sakant, Europa eina iš proto. Ir aš jums pasakysiu vieną dabar sakinį, kuris parodo, kodėl mūsų valdžia, at kaip sakė ponas Ozolas, kodėl ta valdžia tokia. Aš turėjau pokalbį su Kubiliaus patarėjų. Aš jo pavardės neminėsiu, nes pavardė čia neturi jokios reikšmės. Tai buvo labai svarbus, visiems žinoma, žmogus Lietuvoje. Jis dirbo Kubiliaus patarėjų. Ir viena proga aš jo paklausiau, ar yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje. Štai jo atsakymas. Nėra tokios kainos. Taigi štai, mylėjai lietuvaičiai, kai jūs galvojat, negi tie Seimo nariai ar kiti valdžiažmogiai nesupranta paprastų dalykų, Jie supranta dažnai. Jie nėra tokie durni, kaip mums atrodo. Tiesiog jų bazinė vertybė, vat yra tas, nėra per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungoje. Už galimybę, kad tau paplekšnos koks nors Vašingtono didis žmogus per petį, mūsų ministras atiduos viską, ką tik jūs norit. Jis tirpsta matyt nuo to paplekšnojimo per petį. Tai yra toks Tai yra tarno sindromas. Daugelie mūsų valdžiažmogių gyvena tarnas. Ir dėl to, kai jau jis įsimylėjo kažką, tai jis tai sako, nėra per didelės kainos už buvimą va, su šituo mano ponu. Čia yra taip pat kaip, kaip kartais mes įsimylim ar vyrukas ar mergina priešingos lyties atstovai ir jam irgi nėra per didelės kainos už buvimą su tuo žmogum. Tai dėja didelė dalis mūsų elito – ir elito pirmiausia. O elitas tai yra tie, kurie šiandien sprendžia už visus. Tai štai jie yra va tie žmonės, kurie sako, nėra per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungoje. Čia yra daugelių, priežas, daugelių problemų priežastis. Čia. O ne dėl to, kad jie tokie durni ir nesupranta, ką daro. Ir dabar apie sąjūdį patį dar grįžtant. Sąjūdis – Formalizuotas taip, jis ten birželio 3, šiandien mes švenčiam tą 25 metį, bet sąjūdis buvo per visą tarybinį laikotarpį. Ir sąjūdis buvo per šitos 20 metų. Ir sąjūdis yra šiandien. Ir sąjūdis tai yra tie žmonės, kurie šiandieną kovoja prieš juvenalinį justiciją. Kurie būrėsi, kad žemė nebūtų parduota užsieniečiams. Ir paremkit jūs juos. Paremkit šliužą, kuris renka parašus ir bando kažką padaryti. Sąjūdis šiandien yra žemaičiai. Štai yra, sąjūdis yra amžinai, nes visada reikia kovoti už save, visada reikia kovoti su valdžia žmogiais, nes jie dėl savo įdų dažniausiai išduoda tautą ir visuomenę. Ir tai yra ne Lietuvos bėda. Tai yra visada ir visur tas pats. Yra amžina žmogaus kova su savo įdomis. Ir dėl to nereikia nusivilt, kad kažkas nepasisekė ar, ar, ar taip toliau. Tai yra amžina kova, amžina, bet be kovos nieko ir nebus. Ir dėl to atsakykim savo į klausimą. Ko mes šiandien norim lietuvaičiai? O atsakymai labai paprasti turi būti. Jūs norit parduot žemę, nenorit. Jūs norit, jūs tikit, kad tie skalūnai duos pigės dujas ar netikit. Yra O šitoks klausimynas, ir mes jį bandysim daryti šitose laidose, mes tiesiog darysim klausimyną labai paprastų klausimų. Ir dėkit atsakymus, ir jūs žinosit, ko jūs norit. Ir pabaigai, aš pasakysiu šūkį, kurį mes kėlėm, va tie kauniečiai, kėlėm 92 metais. Eidami 900 me, 92 metais į rinkimus, mes ėjom su tokiu pagrindiniu šūkiu. Tada – Jisai skamba taip. Ne į rytus, ne į vakarus, o čia, dabar ir visada. visai pajuodome, kai likom tik šešėlį jos, ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis, aužra įsidienojusi, pabudome ir kelkime.